radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya! Sigueu molt benvingudis a l'edició 511 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Radiotrama. el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca. Seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més us acosta el guai millor del panorama musical de la mà del pim-pam-pum, aquest programa que avui arriba a la seva edició 511 i que amb tanta il·lusió i tanta passió fem per a tots vosaltres. Avui no ens presentarem perquè avui tenim un programa d'allò més especial. Avui tenim el plaer de presentar-vos a una nova banda de punk rock ballesà i en català són El Cru, una banda que neix amb la força d'una banda consolidada i la frescor d'un projecte nou. Joan, Triqui i Ricky, sigueu molt benvingudis al Pim Pam Pum. Com esteu? Merci. Hola, bona nit. Molt bé, molt bé, molt bé. Encantats de ser aquí. Molt contentes d'estar aquí. Molta il·lusió. Feia dies que teníem entre mans aquesta, aquesta visita. Ens fa moltíssima il·lusió que, que passeu per aquí. Banda que pràcticament no està estrenada i que, i que, i que avui venen a, bueno, a presentar-nos un nou treball i a presentar-nos a la banda. Avui no ha pogut venir el Sergi, però mm. des d'aquí li enviem una, una forta abraçada, sí. un, dels, un dels components de, del crew. El crew són el Sergi, el Joan, la Triqui i el Ricky. I, I la veritat és que això que ho dèiem, que tenim molta, moltes ganes i ens fa molta il·lusió que estigueu aquí. I a Nosaltres més a també. Alguns ja havíem passat per aquí, eh? Sí. Més d'un, eh? Sí, sí, sí. I, i, i, I més d'una vegada. vegada. I més d'una vegada, clar que sí. Com ha de ser. Molt bé, pues, si us, vale. si, si us sembla bé, avui tenim una, una entrevista àmplia amb la gent del CRU i a més ens presentaran sis temes exclusius aquí en primícia al programa que, que és l'únic lloc on es podran escoltar fins que, fins que no surtin i, i la veritat Ojo, és que eh? no podem estar més, més contentes per, per tot això. Començarem de, de, ben, de, ben, de ben segur ja l'entrevista i em sembla que... Disparo que... jo? Sí. Vinga, doncs El Cru, us podeu presentar? Qui sou? Quin instrument toqueu? I de quines bandes veniu els integrants d'Ell de, Cru? Val, doncs començo jo, jo sóc la Laura, o bueno, coneguda com a Triqui Sulfuro en alguns ambients, Eh, ara mateix estic tocant amb les Buc, també vaig tocar amb Los Tronchos, que alguns d'ells també estan per aquí per i cru durant 9 anys, que es diu ràpid, però yeah. va ser una època molt bona, com es pot veure el divorci va ser amistós, <laughs> perquè hem tornat a establir relació i toco, toco al baix. Molt bé. Bueno, jo sóc el, el Ricky, uh, vinc de, de Los Tronchos, uh, portem pràcticament 20 anys amb los tronxos ja. i bueno, ara comencem aquest projecte nou amb moltes ganes, molta il·lusió i re, jo toco la guitarra i, i re <laughs> i aquí molt, estem molt bé, benvingut, clar que sí gràcies <clears throat> Hola, què tal? Vecino! Què passa, vecino? Tu, tu, tu vens del costat de casa ah, <laughs> meva. Estic eh? encantat d'estar al teu programa, Ismael. <laughs> Oh, mama! A veure, sóc el Joan, toco la guitarra, la veu, eh, bueno, hi ha una cançó que la canta el Ricky, però bueno, és bastant coral tot, però hi ha molts coros i tal, però bueno, veu principal, pues, fa vergonya. La voz cantante és, és el Johnny. I es pot notar que és el frontman també. I toco la guitarra i vinc de Casparrata, Ricky, portes més de 20 anys ja, eh, amb els tronxos. <laughs> Sí, realment no, sí. No m'estan sortint els números aquí per lloc. bueno, pues això, jo porto 28 anys, mare de Déu, uh! tocant amb Casparrata, i, bueno, i, i aquí estic. La, jo- la joven promesa del, La del rock and roll. Correcta. Correcte. Són, sou que joves promeses de, del punk ballesà Sí, que, sí, que som un grup, començant. un grup emergent. Exactament. Porto 28 anys emergint. <laughs> Home, sí que comencen a emergir coses a certes edats, també. Eh? Sí, eh? ja veus. I falta el Sergi, que abans hem saludat i que no ho heu dit, però sens dubte ha de ser el bateria del grup. Sí, evidentment, també, també ve de les tronjos, és el bateria i és una part molt important també de la banda. Molt bé. I bueno, avui no ha pogut venir per temes uh, personals i eh, bueno, des d'aquí li enviem una forta abraçada. I tant, segur que ens escoltarà. Molt bé, com i quan sorgeix la idea de formar una nova banda i com s'ajunten els seus components? M'agrada que em facis aquestes preguntes. <laughs> Això no em deixareu per eh? si us dic que va ser un dia que, dels innocents Hòstia. que vaig penjar que Casparrata ho engegava. I llavors em vau enviar, no sé si va ser tu o tu, que em vau enviar un missatge i em vau dir, en sèrio, tal? I, sí, sí, la cosa es va començar a anar de madre, que ens fem un grup i sí, vam quedar un dia al Quinto Tapa de Barberà del Vallès, eh, un bar consolidat. Mític, mític, sí. Donde los haya, eh, on va... La flor, la, la flor seria, i la nata. Seria, seria, per fer-vos el símil a, a l'audiència, seria com l'estudi 54 de Barberà del Vallès, <laughs> però amb tapes. I llavors vam, bueno, doncs vam quedar que ens faríem un grup, encara no sabíem de què i... Jo he de dir que hi havia un complot previ Ah, sí? Sí, perquè el Riqui i jo, eh, tot i que no tocàvem junts, quedàvem per fer menús de tant en quant. Ah, molt bé. sí, sí. I en bons bars, eh, de bombers. I... De bombers? bueno, el típic matisa, jo com matisa. van a menjar els bombers, els camioners, no? aquestes coses que s'hi menja bé. Bars de carretera. <laughs> I crec que aquí ja en Riqui ja tenia ganes de fer alguna cosa i... Bueno, jo vaig entrar en l'equació... Com a fans de Casparrata i amics del Joan de tota la vida, era obvi. Sí, eh, bueno, ens coneixem de fa moltíssims anys, eh, diria que des del 2005. El Rebart? No, abans. Eh, ah, és veritat, va ser eh, el... Abuela Cibollita. Corria l'any. Va ser el 2005 que vam trobar, eh, amb Los tronxos vam trobar el primer disc, que era Seques i vosaltres crec que eh, presentàveu a l'Estado Lamentable. A l'Estado Lamentable, senyor. Bueno, es va donar la casualitat que eh, vam presentar el, el disc amb el local, que era en aquell moment qui ens distribuïa, a, a l'hora. Llavors bueno, vam, vam muntar un concert a l'Hospitalet. A l'Hospitalet, la, la sala, la, com es deia? La República? Jo no o... hi sí, era, eh? Sí. La República. No, encara no. Jo, de fet, tocava les tronxos perquè el Lagotón va dir eh, aquesta gent busca baixista i hauries de tocar amb ells. Ui, és un culebró! <laughs> Això és la premsa rosa del punk rock. És un Està guapíssim, està guapíssim. Per la gent del Vallès, eh? que li mola, el punk rock, o sigui, esteu donant dades molt top, molt top. Bueno, doncs la segona vegada que vaig coincidir va ser al Casal de les Corts, que em va venir un xavalito imberbe que era el René. Menor d'edat, potser. Ah. Que, que acabaria sent la guitarra de cop i ara de Carri, eh? I, wow. i em va dir, oh, és que tocaré amb los tronxos i tal. No m'ho va dir així, eh, René, no t'estic imitant ni res. <laughs> I, bueno, sí. batallites. I des d'aquell moment, doncs, jo, jo crec que vam, bueno, jo em vaig fer fan de Gasparra des del dia 1. Tard o d'hora eh, havia de passar. Sí. No, home, i aquests, aquests tocaven que flipàvem, saps? Perquè Gaspar Rata sempre ha sigut musicalment bastant més caòtic i, i deia, hòstia, aquests, que tio, màquines. No, que màquines, no? Com toquen, com ho fan, no? <laughs> Dicen coses com a tierra i a contra. <laughs> Com va això? Segur que saben el que és una corxera. <laughs> bueno, això, i, i durant tot aquest temps sempre, sempre hi havia una idea que era fer un split, que volíem fer un disc sí. compartit. Oh, és veritat. Que guapo. Ah, algun dia ho farem. Sí, algun dia ho farem. Eh, versionant-nos, eh, diguéssim... Eh, Uns als altres. Que guapo, Això que és. guapo. Eh, això mola molt, eh? No ho vam fer mai, però sempre estava això de, fer, de fotre alguna cosa que es parla. Tot no? està per fer i tot és possible. Sí, sí. Que guai. I, bueno, al final, pues, oye, això que quedàvem a fer menús, anem a dir-li Joan de fotre alguna cosa, i jo, mira, i... jo que pensava que era per lo del Dia dels Innocents. I al final ha quallat. Tot, que bo. tot, tot suma. Sí, sí, sí. Per què i com decidiu anomenar-vos All Cru? I per què Cru ho escriviu amb aquesta dièrisis així? Jo no doncs, tinc ni puta idea. Doncs eh, és que, <laughs> clar, eh, ara sembla que siguem un grup nou, però portem uns quants anys ja preparant això, ens ha agafat la pandèmia pel mig... Pandèmia! Eh, bueno. I llavors, a, eh, a iCru, jo realment com, com va sortir, la història no sé ben bé, Eh, era, però... era assajant. Assajant, segur, sí. Ah, pensava que seria les, una però... de les tapes aquestes que us fotíeu, eh, a, <laughs> que portàvem no. any. No. no, no, però ens va fer molta gràcia perquè tenia molts sentits, és que són molts, <laughs> no potser no cal explicar-los tots, però ens agrada perquè en català és guapo el nom, és ai cru, a més portem 20 anys repetint-nos, per tant ens, ens va bé. <laughs> Ara, eh, crudo. Sí, sí, és, bueno, és també allò l'ai contra els vampirs, no?, que et xuclen la sang, és com molt propi de la cultura, de la nostra cultura, la nostra cuina, és divertit. També és un all crew, no? És, és un logo meravellós. Mm. I amb la dièresi doncs, aconseguim que en anglès tingui un sentit també, que és all crew, que vol dir tota la penya, no? All tota crew, la gent. La criu, no? Ah, Perquè, ah, bueno, clar, ens hem ajuntat eh, ho portem molt a, a l'ADN, això, que som un grup de grups, no? I que ens hem ajuntat de tres grups de l'escena i estem fent... Tota la criu. Un supergrup. Un supergrup, o li diuen, no? El, els americans que saben vendre millor les coses. Sí, he posat, he posat un peu de pàgina que sona molt pretensiós, però, bueno, que és una conya, eh? Vull dir, lo de... Clar, tu llegeixes punk rock all stars, no és aquesta ah, penya, saps? Que han de sortir, però no, és bueno. punk rock all stars, eh? Vull dir, és fer la, la, la conyeta, eh? Això no serveix per res no, no. Molt bé, recentment eh, us vau presentar amb un primer single d'avançament acompanyat d'un videoclip. El tema que vau triar es diu Un dels nostres. Què ens podeu explicar de l'enregistrament del videoclip? Bueno, el vam, el vam fer aquí a Sabadell, a, a la Gruf, al local d'assaig. Nosaltres assagem allà i bueno, parlant amb el, amb el Romario, el Javi, que és qui porta els locals, eh, vam dir, eh, té una sala de puta mare de, per fer concerts i fer històries. Vam dir, hòstia, mira, ens deixaries, ens cedaries l'espai per fer un vídeo? Sí, sí, clar, clar. Bueno, doncs... Vam mirar altres jocs, però, coño, ensenyamos aquí, vamos a la aquí. La solera estava allà. Sí, sí. I res, va, va acceptar i nosaltres doncs, vam muntar un pollo allà de... Mm. Bueno, vam començar a convidar gent, Uh... Va, participar molta gent. Ghost sí. Films ens va fer tota la producció del videoclip. Wow. El Carlo! Sí. I, eh... i vam oferir cervesa gratis Això. per tothom que venia. Vau organitzar una bona festassa. Que aquí he de donar les gràcies a la cerveseria La Craft de Vilanova la Geltrú. Wow. Cerveseria La Craft. La teva cervesa. Artesana. Oh, mama. <laughs> ah. I... Uh, això, uh, bueno, en, i els Install Beer, que ens van cedir un, un, com es diu això? Un tirador. Un tirador. Molt bé. Per això surten uns logos al final. Del vídeo, sí, sí. Install Beer, muy cerca de ti. Hi ha un... Només que hem de fer la falca, tio. Hi ha un recull fotogràfic d'allò més guapo i, sí. i, i el videoclip que ha quedat, ha quedat espectacular. Sí, també va venir Juan a fer fotos Uh -huh. eh, com es, on, a Sonora es diu al seu Instagram? Correcte, és el, el fotògraf. Sí, Eh, el... és que és qui també ens ha fet totes les fotografies de, bueno, que estan sortint quan hi ha alguna fotografia del grup. Jo he vist diverses que surten allà, que sortiu allà en, el, en un sofà, bueno, en, en pleno festivalaco. Sí, aquestes són de, del videoclip. Sí, sí, són del vídeo, sí. Que guai, que guai. I bueno, agrair tota la gent que va venir per amor al arte, perquè evidentment no va haver-hi sou pels extras. I per amor a la cervesa. acabaron eh? todos nene como... Sí, això és veritat. <laughs> Però como los atunes. Van venir, per, passar bé. Van venir perquè ens estimen. Eh, van acabar com el pavo d'acció de gràcies. Eh? I també ens va fer il·lusió que hi ha molts cameos. Bueno, jo convido a la gent que li agrada el punk rock, Vallèsà i el Baix Llobregat i, i Rodalies. Extra AMB. <laughs> doncs que, que s'ho miri i que a veure quants grups s'identifica, perquè hi ha molts músics i músiques allà ballant, eh? Que guai. Molt bé, i seguim amb una altra pregunta. Com va ser la, la rebuda per part del públic d'aquest primer avançament? pues vam flipar una mica, perquè no sé si va ser amb, amb dos dies ja teníem quasi mil reproduccions, no? Hòstia. Que, que suposo que esto para el para el Auron Flyer o el, el el Helios este, pues, no és res, però, però per nosaltres, doncs, és, ostres, hosti, hem fet alguna cosa i, i hi ha gent disposada a mirar-s'ho i escoltar-ho. Hòstia, molt agraïts, tio, és, és, és collonut. Home, un, sí. una banda nova, mil reproduccions en dos dies és ja. És bastant. La, la gent jo crec que ho estava esperant una mica, o sigui, primer es van com presentar... Clar, vau fer una bona promo. Ah, exactament, i després ja la gent volia, volia man manteca. De fet, nosaltres ja, o sigui, aquest tema que ara sonarà ja, ja ha sonat el pim-pam-pum, perquè va, va ser treure-li i dir, trae, pa acá, que, que veuràs. Sí, amigo, tu i jo lo sabíamos. I, bueno, i, i avui estarem encantades de tornar-ho a posar. Que guai, moltes gràcies. Molt bé, doncs per començar a nivell musical, el pim pam pum d'avui ho farem precisament amb aquest temazo. Sona el cru i el seu un dels nostres Fotli. Fotli. Buah! Tremenda, tremendíssima, per dir hola, aquí al Pim Pam Pum, la gent del cru, amb aquest un dels nostres que acaba de fer les delícies i que hem gaudit de valent aquí als estudis de Radiotrama. Ojo, eh? aquesta ja l'havíem escoltat aquí al Pim Pam Pum, però ara, el que vindrà a partir d'ara ja és tot estrenes, eh? Tinc unes, sí. tinc unes ganes que no, no. no ho sabeu prou. Són, són, bueno, ja, ja les escoltareu, però són, són un, un pepinazo de, de banda i, i, i, i totes les cançons van en aquesta línia. D'aquí en endavant. Molt bé, doncs continuem amb... Com soneu, família, com soneu? Que cabrones. Gràcies. Que, que cabrones. Com, com la toquen? Com, com Dieguito, la toquen com Dieguito. Molt bé, seguim amb l'entrevista. Parlem ara de rols. Qui fa les lletres? Qui fa les melodies? Com és el vostre procés de creació? Bueno, jo crec que som... Al final fem tots una mica de tot. Uh, ah, diré que... Bueno, jo he fet no he fet cap lletra en aquest, en aquest, en aquest disc, però cançons les hem fet entre tots i totes. Uh, algú porta una melodia, uh, un, una idea, un altre la poleix, vull dir, hem participat absolutament tothom en el procés de creació, de lletres, les lletres sobretot el, el, el Joan, bueno, <laughs> tothom menys jo, ja ho he dit. <laughs> en aquest disc no he fotut ni, ni, no volia fer res de lletres, vull dir, amb les tronjos jo feia lletres, aquí dic, no, diu, vull dir... Cedo, cedo, cedo. Passa la pelota. El, el Joan ha escrit força, eh? Sí. I tant. Sí, eh? Que guai, sí. que guai, Joan. Sí, però la... És que mola perquè, clar, amb, amb, amb Casparrata les lletres pues, les feia jo i és molt jo, saps? Però aquí sí que és... Aquesta, per exemple, que acabeu d'escoltar, la lletra és del Sergi i la, i la música també. O sigui, part de la bueno, música, és sí. part de la música, la idea original és, és del Sergi. Vale? I mola això, la combinació, perquè és, és variat, saps? que jo que sé, jo faig... les... equip. Sí, jo faig les lletres més amb, amb sorna i, bueno, mi rotllo, saps? Llavors el Sergi pues, doncs, fa les lletres més, més directa, més solemne, més potser més seriós, i llavors hi ha la Laura que fa autèntics tractats sobre l'existència humana. <laughs> no, no, però no... Fa les xapes. Que, no, ho dic... Lo digo com un halago, eh? Vull dir, és que... Que s'ho mira bé, vaja. Mola, Sí, són, són coses com molt, molt, molt intrínseques, no? Molt... No tothom té la mateixa capacitat Exacte. a l'hora d'explicar les coses, un ho explica més d'una manera, l'altre d'una altra. O sigui, altra, no? a mi no em sortiria a fotre't una cançó com la de l'Odi, que, que és que la vas clavar. O sigui, <laughs> és, és de dir, mira, senyores i senyors, anem a parlar de l'Odi. L'Odi és això, pam. pam. Saps? Jo ja hagués fotut algun acudit i, oh, saps? i no, també mola que sigui variat i llavors la música pues, també és bastant coral, la música sí la música és és un Battle Royale que hi ha els, <laughs> els assajos donde solo puede quedar uno <laughs> si al final després de 300 punyalades i suplex i tal pues, eh, surt la cançó i també és bo no, que hi hagi discussió i tal perquè al final quatre ments pensen més que una. No? Sí, o sigui, a nivell de lletres veig que us, com, com que us compagineu, però a nivell de música os dais hasta debajo la lengua, eh? Ens aniria bé sent parells, a vegades, no? Sí. <laughs> per acabar de decidir... Per desempatar. Sí. No, no home, clar, però... és que com convisca amb les grans ments del nostre segle, doncs és, és complicat, <laughs> això. No, no, fora conyes. Eh, eh, és enriquidor. És enriquidor perquè aquests o sigui, és una altra manera de fer música, saps? Vull dir, i és molt guai, i m'ho estic passant molt bé. Que guai. Mola molt aquesta... Això, no?, que diem de, de, de, de que feu equip. Sí. Per, perquè a més després el resultat pues, no és de mira quina lleta més xula i com la poso i tal, sinó que és, és, és tot és de tots i tot sí. és de totes. Sí, no és un Kim Jong-un com que has altra és, és <laughs> més aviat <laughs> és una, és una comuna. És... <laughs> Bueno, i parlant de les lletres, eh, de què parlen les lletres d'All Cru? A què li canteu? Le cantamos a la vida, le cantamos... <laughs> Depèn de la cançó, collons, és que... Bueno, eh... eh jo que sé, és el que et deia, les, les que fa la Laura, explica't. explica't. Sí, però jo, tot i que tinguem potser enfocaments diferents no? quan hem escrit, eh, jo crec que més o menys la línia bueno, és, és punk, vull dir, ens queixem. Bàsicament. I parlem dels temes que ens, ens amoïnen, no? I és simplement això. A vegades la millor manera d'esfogar-te és eh, escriure alguna cosa i després cridar-la al local sí, d'assaig, no? I sí, aquesta sí. és la intenció, tampoc, tampoc és per adoctrinar ni, ni per sentar aquí les bases de, oh, sí. del pensament contemporani, <laughs> simplement és perquè tenim ganes de queixar-nos i ja està. Clar que sí. Clar, però la, el, la teva queixa és com argumentada, eh? és com fonamentada, llavors el, el Sergi és més directe i jo pues, és més en plan de... de haig de fotre la cunyeta, saps? Hi ha una mica, sí, hi ha una mica de tot al disc, eh? perquè sí, hi ha, guai, hi ha anticapitalisme, guai. Eh, hi ha eh, un tema que és eh, sobre ecologisme, sí, al <laughs> final. el Sergi, sí, sí. Eh, hi ha alguna cosa més sentimental, no? hi ha alguna que parla de la relació amb els pares, per exemple, que, guai. potser és la que més se surt de, de la temàtica així més... Doncs... Sí, a més és que és una rada d'olla, perquè comença amb un, amb un western aquí... No bueno, sé. Hi ha una mica de tot, però sobretot crítica social, diria, i sí. ens agrada molt quan hi ha un toc d'humor per això li insistim al Joan que faci les lletres ell, però de tant en quant. I després vinc jo i dic, esto, esto no me gusta, este me no cambias. <laughs> El, el boli vermell, és el boli vermell. Tu no crees, però destrueixes. Eh? Efectivament. Bueno, és que hem de dir que el Us presento la, la, la figura del comissari polític. És el productor, Oi. és el productor. Molt bé. Al Cru inicieu la vostra aventura amb un disc de debut titulat Alliodi, un joc de paraules que recorda la salsa catalana Alioli, un àlbum amb 13 temes cuinats a foc lent, carregats d'energia, emoció i crítica social, com us, han, us acaben d'explicar. Quan veurà la llum aquest primer llarga durada? Doncs si tot, si tot va bé, <clears throat> el 22 d'abril. Pam, exclusiva. Pam. Exclusiva. Oh. Així ho podeu regalar 20, a Sant Jordi. 22 d'abril, eh? Sí, ara, bueno, ara, ara després acabem de, de definir cosetes perquè sí. crec que hi ha alguna pregunta en, més endavant. En parlarem, en parlarem de com sortirà això a bastament, clar que sí. Ara ho parlarem. Molt bé. I, molt qui, bé. I qui ha estat el responsable d'editar l'àlbum? Doncs nosaltres mateixos. Molt bé. Ho estem fent amb... Autoedició, eh? Sí. Do it yourself. Hem, hem creat el segell Una de Records, ens l'hem inventat i pa'lante con todo. Ens han ajudat los notes punk rockers amb una petita aportació que agraïm profundament. Los notes, eh? Sí, sí, sí. Molt bé. Molt bona, bé, penya, bona, bona penya. Aneu a dictes, que és ja. aquest cap de setmana. Que guai, que guai. Molt bé, el segon avançament que sortirà la propera setmana es diu L'Odi. A continuació ho podreu escoltar en exclusiva. Què ens podeu explicar d'aquesta cançó? Doncs mira, aquesta cançó eh, la vas fer tu, no? La base, Ricky? Jo diria que és una idea musical... Mm, no, bueno, la, de, de fet, no, la, la base no, és, és, ja no Sergi. La base és del ja no Sergi recordo, després vam anar... Perdoneu. Doncs no. la va fer el Sergi, perdoneu. Sí, sí, la base és, és que són molts temes, eh? N Hem gravat molts i, i, i portem anys i ja jo, la meva memòria i faltava, faltava una lletra. I no sé, algú em va dir fes una lletra. I no sé, devia estar enfadada perquè vaig pensar, ostres, anem a parlar de l'odi una mica, anem a analitzar una mica. I la, què, i la, i la melodia, eh, i la melodia t'acompanyava? Eh, sí, jo crec que moltes vegades quan tenim una base musical i no hi ha lletra, sí que hi ha un xirimiri, wiri, wiri, wari, wari. O sigui, vull dir que cantem coses sense sentit, no? Llavors, eh, segurament jo devia gravar algun assaig amb algun Mori per allà <laughs> i sobre aquesta ja melodia ja pensada i que ja està una mica treballada, eh, doncs ja vas intentant que quadrin una mica no? les paraules que vols dir. Molt bé, doncs per a totes vosaltres, el cru i el seu tema l'odi. tremenda, tremendíssima, Delirium Tremens, aquí al Pim Pam Pum, amb aquest lodi de, del Sile Crew, que ens estan avui aquí amb totes nosaltres en una entrevista ben especial que ens ho estem passant molt bé fora de micro, més enllà de, del que ens escolteu la gent que, que està en antena i la gent que escolta el podcast. Molt guai, molt guai, està, està sent molt, molt entretinguda. Eh, fora de micro precisament parlàvem d'aquests cors que, que poseu a eh, aquestes veus més enllà de la veu principal. Què ens podeu explicar de l'enregistrament de, de les veus i dels cors i tot això? Bueno, això era una pràctica ja molt emprada pels tronxos que és molt, és molt de punk sí. rock californià i bueno... Era... Són molt de was, de was, de, de, tot, de tota, era... tota aquesta mandanga. Estan era... molt, molt cuidats, és veritat. Sí. Almenys en, en aquesta cançó es, notava que estaven molt sí, cuidats bueno. el tema de, de, de cors, no era allò... Hi ha molts, molts molt. arranjaments. Que guai, que guai. Molt Llavors ja en directe <laughs> farem el que podrem. Farem eh? que es pugui. Perquè clar, no sé que ens portem aquí a l'escolaria de Montserrat, haurem de fer algun algun apanyo, eh? No, farem ho farem, ho farem, ho farem, ho farem, bueno. ho volem tot. Ho podem tot, clar que sí. Molt bé, eh, seguim presentant aquest primer àlbum de debut d'All i Odi, que es diu el disc. On l'heu enregistrat i què en penseu del resultat final? Doncs això al final ha sigut un, un batiburrillo. de... hem fet la gravació a diversos, a diversos jocs. Vam començar amb la bateria, Uh, aquí a Terrassa, al, al, a l'estudi del Xavi, del Xavi Escribano. Hem, estudi. Hem estudi. Uns clàssics. Sí, bueno... Canyella Branca. Tiro fijo. També el coneixem de fa molts anys, de quan estàvem amb el malestar social i, bueno, i molt bona gent i gent de, de tota la vida. En registren de lujo. No, i que a més que és, Tot Cristo va cap allí. <laughs> Vull dir I, que sí, no sí. només perquè sigui amic, sinó que... Sí, és un rockstar, el eh, controla. Sí, sí. Sí, sí, sí, sí, fa superbé. Escoltes un disc així random i pots saber que, el, sí. que l'ha fet ell. Que arriba, eh? Que, ve de la seva mà, sí. Molt fan de les bateries com les grava el Xavi, a més es nota que és bateria i, sí. i com... Bueno, és que estem al·lucinats. És un crac. <laughs> sí, sí, sí. Molt bé, i parlant de la producció, eh, a càrrec de... Volies afegir alguna cosa, potser, Riqui, perdó. Sí, de, bueno, eh, que no, no ho hem gravat tot allà després. Eh, hi ha diverses... Hem fet diverses etapes, diguéssim. Eh, Després les guitarres les hem gravat, a, les hem gravat jo, les hem gravat a, bueno, al meu projecte d'estudi, que algun dia sur <laughs> sortirà la llum, però... Nuestro superproductor, es... Eh, mama. Ricky Tornado. Uh, Com bons, es diu? de Records, que de fet és, és el segell amb el, amb el qual traiem el, el disc. Ens has utilitzat! Era tot un plan, amigo. Has tret un disc abans de tenir les la... Què et sembla? <laughs> Què et sembla? Ojo, eh? per, per veure què tal, no? <laughs> Això és entrar fort. Joder. I després, eh, bueno, eh, ho parlava una mica aquí fora micro, les veus, eh, bueno, ens van cedir un espai a Vilanova de la Geltrú, bueno, jo sóc d'allà, eh, l'estudi també estarà allà, però de moment, com està en construcció i no el tinc 100%, a una part, a, eh, bueno, a, eh, tenim, a, a l'Ateneu Acoconscient de Vilanova de la Geltrú ens va cedir un espai a, a, al sòtano, vale, del, del local. En català normatiu, al sòtano. <laughs> Hòstia, quasi em surt la birra disparada de la boca. Com és, com és, com és? Ah, sòtano? Sòtano. Com antes, se deia, tio. Tio, que si <laughs> volem que ens patrocinin Ramon Llull i aquesta Uh, gent. <laughs> Continua, No Ricard, així. sisplau. El soterrani. Sí senyor, sí senyor, disculpeu-me. Eh? Ara, ara, ara, Joan. Home, que això és de Castelldefels, collons, què m'has de dir a mi? Jo sóc de Barra, què vols? Jo soc de Mega, Parlem-ne, eh? Fèria d'abril, eh? Superadíssim. Castefa, supera això, nen. <laughs> I res, es va cedir un espai i estava condicionat acústicament de puta mare. Era, era un, un lloc con quatre colxones, però que, que sonava a collons, li vaig dir, eh, déjame esto, nen. I, bueno, vaig, vaig portar material allà i vam... les veus estan gravades allà totes. Flipa. Alguna casa, també, que vaig fer allà després a, <laughs> Algun coro extra que peti. Algun coro extra que peti. Ara està sortint tot, eh? Vam, haver d'anar a buscar el Riqui. Surt d'aquí ja, deixa de ficar cosos, tio. Que no hi haurà qui ho canti, això. Però no ens feia cas. I, bueno, i res, això... Per sort. I això, bueno, després la... Bueno, ja està, i següent pregunta, va. Següent pregunta? Pues sí. Home, un moment. Eh... Seguiet de casa. No, perquè... Pro... Ah. Sigue, sigue por ahí, sigue por ahí. No. Ah, vale. La producció, sí, la producció. La producció Volíem preguntar-vos a ah, càrrec ah, de, de qui va la producció del disc. Perdó, perdó. Pues, pues, pues, sí, pues se, ve, que, se ve, que, yo otra vez estoy aquí metido en el ajo, ¿eh? ¿no? ¿eh? Me, <laughs> me, tiro el ajo. No, no sé letras, pero me va. Sí, no, pero Sí, bueno. El Ricky és el productor... Eh, eh, el poder ocult. La mezcla la va también també Xavi Escribano. És el Rothschild de la música. És la següent pregunta. Ah, vale, <laughs> vale. estic avançant. No, no passa res. No, Això... perquè volia explicar que eh, tu i el Xavi allà vam tenir sí, mano, amb... mano a mano. Veu sí, ser sí. una producció eh, segon a milisegon, va ser una bogeria. Sí, hem intentat cuidar tot molt, vull dir, eh, sobretot tema bueno, el que parlàvem ara, coros, arreglos... Eh... La noia del cello. Vull fer una especial menció a la noia del cello, que va molar molt el que va fer. Crec que després eh, posarem la cançó més endavant. Ah, vale segur bueno, que sí. És, és, és un avançament. Eh, vull dir. Quina, quina cançó? Quina cançó? Parlem-ne, va. La Pei, que crec que és l'última que, última. que teniu... L'última de, sí. de, del tast d'aquest... De, la eh, sisena. D'aquest nou treball. Però això serà després. Molt bé. A, a nivell de, de responsables de mescla i masterització, ja ho han dit tot? O falta no. la masterització? Sí, bueno, hem, hem mesclat també amb el, amb el Xavi allà a l'estudi Vaya, está yo también mí pues lo mismo. Eh, esto no me gusta, esto bájamelo, esto súbemelo. <laughs> esto me pone el reverb, esto... Pero no, es un sane eh, aquest paciencia va a bateria de aguantarme a mí, pero bueno, molt contents, la veritat. Eh, el Xavi amb això sí, no, Y... té mà trencada. Molt bé. I el a Ultramarinos, Ara, ara. Amb, amb ah, Víctor García, un, també una altra màquina. Tot Cristo passa per allí, sí, eh? Sí, sí. Molt bé, molt la veritat bé. és que la, la fórmula es repeteix. De, de e M, ultramarino, si tiro perquè me toca. <laughs> Home, és que, eh? sona, és que sona bé. Sí, sí, sí. sí la veritat sí. és aquesta. T'assegures que, que el resultat és bo. Sí, sí. sí, sí. Molt guai. Vale, eh, el tema que escoltarem a continuació és un altre dels temes que escoltarem en primícia aquí el Pim Pam Pum. Moltes gràcies per cedir-nos aquest honor una vegada més. Eh, jo estic, aquí, jo estic aquí amb és Galina increïble. de Piel. El tema es titula eh, Community Goebbels, serà el tercer single i el presentareu el 27 de març, ho estic dient bé. Eh, què ens podeu explicar d'aquesta cançó, de què parla i per què, per què la vau fer, per què de tot plega? Buf, per on comencem? Pel Trump, pel Mas, per la Meloni... Per la Sílvia Orriols, sí, ara. Per on comencem? comencem per on per comencem? bueno, per... Sempre eh, dintre del món del punk sempre oh, és l'auge de l'extrema dreta, l'auge del fascismo, però és que ara ha passat, <laughs> saps? Vull sí, dir, sí, és, és, és, ah, que, és, que, ara, ja hi som. És que ara ja la cosa s'està anant de mare. És que ja hi eh? som. El que passa és que s'han... Bueno, això ja us atireu la cançó, s'han refundat. O sigui, ara la, la idea del tio vestit de soldat, amb, amb tots els ejércitos, eh, fotent la zarpa i es, ho, veuen amb, ho veuen amb carinyo, perquè és la figura de l'avi i tal, és de quan... perquè ells també s'han aburgesat, saps? És la figura de l'avi de, hòstia, aquest sí que tenia un huevos, saps? No. Però, però en el fons la base és la mateixa i estan anant per altres bandes i potser aquesta cançó dintre del dintre de la denúncia, que és cap a l'extrema dreta, i no ho dic, la, la vaig fer més aviat la lletra pensant en què estem fallant les esquerres perquè la <laughs> perquè a la classe treballadora, aquests que em trobo cada dia al tren a la Renfe amb cara d'amargats, eh, que hauríem d'estar rebentant-ho tot, eh, per què troben una resposta amb aquesta gent, saps? Vull dir, és... Hòstia, eh, sí. dona que pensar, eh? I no és el típic discurs eh, amanit de la goix divin, de... Oh, perquè estem perdent el discurs. Estem perdent el discurs perquè eh, s'estan posant en plan punky. En el fons sempre han fet lo mateix, eh? Vull dir, perquè jo me'n recordo quan anava a l'institut que hi havia alternativa europea, i a ningú se'n recorda, però llavors va desembocar amb l'MSR i era una penya que anava a l'institut, fotia enganxines amb material del Carlos Azagra, piratejat, o sigui, igual et trobaves la cara del Che Guevara amb, amb una cèltica saps? Hosti, I amb uns discursos, amb el color... Com feien els falangistes, amb el color negre i vermell... Apropiant-se de, apropiant de les nostres paraules i els nostres símbols Total. i donant-los la volta, no? Clar, donant-los la volta i afegint eh, el discurs identitari nacionalista, saps? Mm. Com, com fot l'Oriols. L'Oriols fa el mateix. Agafa la societat catalana... Hem sigut uns putos culs d'església, vale? però sí que és veritat que el laicisme i les esquerres a Catalunya han fructificat a l'anarquisme, bàsicament. Vale? Llavors, si tu surts dient-li a la gent és que els musulmans són uns misògins, home, què vols que et digui? Eh, és incontestable, saps? És una puta religió, igual que els catòlics. Ah, no, però aquests no te'ls diu, saps què et vull dir? Sí, sí. Vull dir, és una part del, del discurs interessat saps? Que tu puguis Total. arribar al, al major número de persones que, de fet, com ho cuento en mi libro, <laughs> saps? Guanyar el, guanyar el discurs a les xarxes... Que l'estem perdent. Que l'estem perdent i ells l'estan guanyant per què? Perquè és, les idees són simples. Sota cavall o rei, saps? No tenim pasta, eh, aquí teniu els culpables, saps? i ja està, és, és, és que, així, és, així és que de... no és massa diferent de lo que es va fer en el passat, el que passa és que s'ha eh? sofisticat. Cert. Vale? S'ha sofisticat i una vegada vaig veure un documental sobre... Bueno, ja no m'estiendo més, eh? però vaig no. veure un documental sobre el nazisme vale? on hi havia una dona que ho havia viscut i deia és que ara és molt fàcil veure de quin cantó s'havia d'estar saps? Però bueno, fots el... no estic justificant el racisme, estic posant en situació. Sí, sí. Vale? I ara eh, no és tan fàcil veure... O sigui, vosaltres sou penya que porteu tota la vida en les, en les esquerres, vull dir, ho heu treballat i tal, però hi ha molta penya que aquest exercici no l'ha fet. I, I els que més em preocupen són xavalins de 15 anys que l'únic referent que tenen són youtubers que els diuen que el que és pobre és perquè li da la gana. Ho tenim tot perdut en aquest sentit. No ho tenim tot perdut, moment... perquè aquí hi ha gent com tu, que ets profe, que estàs lliurant per una això, guerra, per això dic, que, és, tio. que la tercera guerra mundial l'esteu liant a les aules, tio. Nos estan reventant, tio, que ho sàpigues. Sí, sí. Home, l'estadística aquella que Nos va sortir fa, no, no, no fa gaire setmanes d'un percentatge molt alt dels joves que deien no, a mi un, viure en una dictadura no em semblaria tan malament, no? Com, Clar, és perdona, molt fàcil... És com... Sí, és molt fàcil... Mira, és molt fàcil opinar de, dels espaldes mojades, de, dels que creuen un estret... Ara m'he puc comprar populista, però és que realment és el que penso. És molt fàcil quan tu has dormit bé aquella nit, quan tens l'estómac ple, vas ben vestit, vas ben dutxat, saps? Sí, sí. I aquí no, no es fot un exercici d'empatia. I aquesta cançó va una mica de tot això vale? sé que m'he estès molt, però és que em podria tirar-te dues hores parlant de per què vam escriure aquesta cançó, perquè és que realment estem molt preocupats. Jo estic molt preocupat cada matí, eh, miro el, el Twitter que me l'havia d'haver borrat, eh? i que li dem por saco al Lex Luthor aquell, saps? Però, <laughs> però és que, tio, és que és, és, que és propaganda nazi 24 hores al dia sí, sí. és molt bèstia, és molt bèstia. Terra, Maria, Aire. No sé si ens hem explicat, però m'he explicat. O... Jo crec que sí. Jo crec que sí. Anem a escoltar-la? Anem a escoltar Community Gobbles. Som. y'all. s'hagi carregat a tothom el teu Monty Gables, el cru, el pim-pam-pum, brutal, brutal, mare meva, mare meva penya. Candidata seriosa a tema zarrangaro de la, <laughs> de la vesprada, déu sens dubte. Mare meva, mare meva, com l'esteu liant en la, en la vostra primera participació com a banda aquí al pim-pam-pum. La veritat és que sempre que, sempre que vingueu, vingueu com avui, eh? <laughs> temazo, temazo de, de El cru. Seguim amb els Al Cru. Hem sabut per la... que per la promoció del vostre primer treball d'estudi heu creat un Verkami. Volem que ens expliqueu detalladament quan sortirà, quines recompenses donareu i fins quan tenim temps per participar. Uh, doncs bé, el Verkami ja està en marxa. Va sortir fa 3 dies i de fet estem flipant una mica perquè en dos dies hem, hem recaudat gairebé la, la meitat i hòstia, de, de puta mare. Que Sí, moltes que gràcies, que no a totes. gràcies a tothom sí, a tots, sí. a totes, vull dir, molt bé. I, bueno, tenim per allà un àudio que us, us explicarà millor. Sí, bueno, escoltareu ara, si us sembla, la promo que han tret d'aquest Barcami. Deixeu-me dir que, que m'he pillat un vinil. Tinc moltes ganes que fem un uh. programa d'aquests especials aquí al Pim Pam Pum de vinil. Eh, el proper que acabi amb set. Però magenta, vingui, magenta o negre? Perquè vingui... Crec que negre. Crec que negre. Ets un clàssic. Sí. <laughs> doncs això, escoltem la promo, si us sembla, d'Albert Camí, de la gent del grup. Fans del punk rock, som els All Cru i estem encantats de presentar-vos All i Obi. All i Obi, el nostre primer llarg de durada. Què passa si convoques un gran aquelarre amb membres de Los Tronchos, Las Buc i Casparrata? El que passa és que sorgeix All Cru, punk rock, All Stars. Prou melòdic per ser el teu plaer culpable, prou trallero per fer-te rugir com una bèstia amb cançons com aquesta. Cartells publicitaris, neons i cares somrients als guanyadors d'ensenyen. O també com aquesta. I els punys, toc de campana i que comenci el combat. Mort o oh, glòria, que corri la sang. O també com aquesta. Fàcil, un puto temazo darrere l'altre, com aquesta també. No, no, no, no, aquesta no, aquesta no, aquesta treu-la. Aliodi és un disc que s'ha cuinat a foc Lennon. Hem cuidat fins a l'últim ingredient. Baixos demolidors, guitarres espaterrans i la bateria repartint detonacions durant tot l'LP. Uns quants. Was i uns quants uats. Lletres sobre sentiments, lletres sobre crítica social i lletres sobre mala molta mala Sí, sé que us preguntareu com podeu aconseguir aquesta obra clau de la història del rock and roll doncs en al nostre Verkami, on t'esperen fantàstiques recompenses, entre elles les nostres increïbles samarretes. I atenció, la versió en vinil inclou dos temes amb finals alternatius exclusius. Ha arribat el dia de All Cru, ha arribat l'hora de All Iodi, ha arribat el moment de la Allarquia! Allarquia i birra fria. <laughs> Brutalíssim, penya, però... Tremenda. Com se us en va l'olla, ah, però... Hem posat tota la carn a la l'assador. Això sembla una superbanda, eh? Ja, ja, home, és que si no ens ho diem nosaltres... Ho és. <laughs> Eh, vull clarificar <laughs> que aquest anunci el vaig gravar amb el cap fotut a l'armari amb el telèfon. Per això el micro tampoc és que soni a les mil maravillas. Però... Ah, lo, lo hemos afinado como la fiscalía y ha quedado de puta madre. <laughs> finito, finito. <laughs> Pero bé, bé, al final va quedar bé. Saul Goodman de, del rock and roll, eh? <laughs> que grans. Ai, que grans. Bueno, venint d'on venen, ja, ja podíem esperar-nos quelcom, quelcom així. Vale, eh, ja està lo del Berkami? Sí. Sí? Passo a la següent pregunta. Sí? Volem bueno. afegir alguna cosa? No, bueno, que, que es pot participar ja. Estarà fins a meitat d'abril, no sé exactament el dia, però són 30, 30 algo dies. I bueno, si voleu participar, doncs eh, podeu uh, obtenir CDs, vinils, samarretes ara, ara. i un vinil exclusiu de color magenta que només farem 100 unitats i a part, i a part uh, hi han dos temes exclusius en vinil bueno, les, els temes són els mateixos amb qualsevol edició però en vinil y eh, al final finals alternatius, vull dir, dos temas que acaban diferent. y I ja us ho trobareu, vull dir, només, només podreu escoltar en vinil, ja està. És, lo que eh? la nostra eh? manera de criticar el sistema de mercat. <laughs> Puto capitalismo. Eh, cómprate el vinilo. <laughs> Pon pasta aquí. <laughs> y nos cagaremos juntos en el capitalismo. Estem rivalitzant, eh? Bueno, al final... Eh, busquem la vidilla com podem. Eh? Sí, Va haver-hi debat, eh? eh s'ha de fer, de fer eh, format físic, no s'ha de fer ostres, no, ja, ja ens hem gastat tota la pasta ja, i si fem un barcanvi? És que això de tenir un grup de rock, eh, si no tens el, el productor maligne darrere afluixant pasta és molt do complicat. Yourself, eh? Sí, és do yourself. Sí, sí. És, és dur. I a part comencem, de, és un, tot i que venim d'altres projectes amb més o menys trajectòria, comencem de zero. Vull dir, no, no hem fet concerts, no hem fet res, vull dir, clar, clar, no. tot surt de zero. I, hòstia, hem, hem forçat una, una pasta que m'ha aflojat aquí de... <laughs> pues en... he comprat no sé de cambiar algo, eh? S'haurà d'anar recuperant, clar que sí. Que tinc dos fills, per favor. Eh, per favor. És, és un monstre. Sí. Siguiente pregunta. Venga, va, va. Em toca a mi. <laughs> I a nivell d'imatge, qui us ha fet el logo del grup i, i qui ha fet la resta de l'artwork que acompanyarà el vostre treball de, de debut. Sí, doncs mira, tot aquest artwork que podeu veure a les portades, a les samarretes... Ojo, fet... quin curro, eh? És molt guapo. Ho ha fet l'Òscar Alarcón. Eh, no, no el coneixíem, eh? És que ens va agradar molt la, veure com feia els dibuixos per Instagram. El podeu seguir a Rotten Planet eh, és il·lustrador, li podeu demanar dibuixos i a part també té un altre Instagram que està enllaçat allà on podeu comprar samarretes que hi dibuixa sí, i fa dissenys propis i ostres, el va trobar el i ens va molar molt els dibuixos que feia Sí, vam estar mirant un, uns, bueno, a diverses opcions i bueno, vam veure una samarreta i dic, hòstia, esta, esta camiseta la quiero. Se la vaig, sí. bueno, va fer una broma, se la vaig comprar i vaig dir, hòstia, eh, es, tenemos un grupo nuevo y queremos hacer algo de la hostia. Hem de dir que ha eh, fet el logo també, el logo de sí, l'Ai. Eh? Ho ha fet tot ell, sí, sí. sí. guai. guai. Y llavors, bueno, li hem proposat, eh, queremos logo, queremos disco, eh, ¿qué, ¿qué nos ofreces? i bueno, de primer moment a tope. Puta, és un tio de Màlaga això és... és un tio de Màlaga però de... s'estava fent la versió original és un tio de... bueno, molt bé, la veritat i estem molt contents com ha quedat i que guai. molt bé, sí, molt és, guai. és la... no, no. M'encanta de la portada hòstia, el, el grafisme es diu L'artwork. L'artwork. El, graf... el que antes en dèiem el grafisme. <laughs> El disseny gràfic. Eh? Ah, il·lustració, eh? Il·lustració, eh? Els debujos, eh? Els debujos, eh? Bueno, que sí, que està molt guai, tio. Sí, I tota la maquetació sí, sí, del CD i del, del vinil, també. A més que té un rotllo d'aquests de, de skate, mm, Santa Cruz d'estos de antes, saps? No sé, mola molt, tio perquè falta més, falta més artwork per sortir? O ja ha sortit tot el uh, de tal o hi ha més coses? Bueno, de... no, al Barcami podreu veure, ja està la portada, estan les samarretes i tot segueix la mateixa línia una miqueta i tot ho ha fet l'Òscar, vull dir, l'hem encarregat tot oh, i guai. supercontents amb, amb, amb, com ho ha fet i amb tot. No, és un monstru, sí. Un màquina. Sí. Potser veureu alguna portada de single, però serà una derivació de la portada del disc, no, no hi ha gaire sorpresa més. Ja. Bueno, estarem atentes, clar que sí. Us volem preguntar ara per la llengua que, utilitzeu a les vostres cançons, el català. És bastant comú que els grups es passin al castellà perquè diuen que així arribaran a més gent i tot això. Com ho veieu vosaltres el tema de la llengua? Per què canteu en català? Bueno, és un tema... <clears throat> Intentaré no extendre'm tant com amb l'extrema dreta, <laughs> però... Jo us parlo des de, la, aquí, eh? des de la meva experiència personal. Vale? La meva experiència personal és la següent. Jo creixo a Barberà del Vallès, on el català és minoritari, els meus grups d'influència són del rock radical, rock radical basc, que són en castellà, la majoria. Gràcies a això els vaig entendre. <laughs> Llavors eh, comences a escoltar grups en euskera, però primer escoltes La Polla, Rip, tal... Uh mhm. -huh. Això sumat a que la majoria dels grups del mainstream de rock català, doncs, tot i que vaig començar per aquí i no me n'avergonyeixo, no eh, sí que tenien el component aquest del de, rock en Ferrusola, saps? Una mica de... Mm. Cert. De... Catalunya no s'ho mereix, sí, això, eh? Catalunya no s'ho mereix. És així. I... Hem fet un, un Ferrari de, desballestat. Clar, llavors caus en... en, en no et diré en l'autoodi, saps? Però és de dir, hòstia, que sí, que molt bé, que parlo català i tal, però de fet el meu acte de rebel·lió a l'institut era parlar en català a la gent. Però no sé, dius, bueno, va, ara anem a fer un grup del rotllo, anem a fer un sèrio, anem a fer un castellà, saps? Clar, jo no m'ho havia plantejat, això. I, I així van anar passant discos amb Casparrata, tot i que de fet sempre he fet la Alguna... sempre he fet cançons en català però clar, llavors quan vaig fotre la reflexió hòstia, mm, molaria eh, algo íntegrament en català. Per què no? Vull dir, és possible fer música en català i fer música bona en català. De fet, és possible que fins i tot m'expressi millor, saps? Perquè he après a, a fer lletres en castellà i, oye, tampoc... Ni tan mal. I és, i és un la, la toques, la toques. I, i parlant de... I, ja prescindint de les connotacions polítiques i de tal, el castellà és un idioma preciós. A mi m'agrada molt. Però el català també. I llavors, I tant. la idea pues, era fer alguna cosa íntegrament en Just. català. És, és xungo, mira, mira d'on venim que tinc que estar explicant-vos això en plan de no, no, no és una cosa excloent. Saps? No, bueno, és tan simple com parlo català, tinc un grup en català. <laughs> Ja està. I, i, i punt. I, I com que ara sembla que, que tira més lo de fer música en català, cosa que celebro, Saps? Sí, estan sorgint un munt de grups que, que canten en català, la veritat, sí. els últims No, no ara mateix, sinó que ja... El que un... també trobo que ens hem de macarrar una mica, eh? Saps? Perquè sí que és veritat que el grup de punk en català, a part dels inadaptats, que són los putos amos, <laughs> eh? i que... Vagi pel davant. Sí, sí. Vull dir, tindran el seu rotllo, però a mi em flipen. Però sí que és veritat que el, el punk en català sempre ha estat reservat com a la consciència política, com al... El com agafant el testimoni dels, dels antics de la nova cançó, que només es poden fer coses de consciència. I a mi m'agrada també del tema de la nova cançó, llavors és igual el que passés després, perquè surten uns tios que són la trinca dient no ve d'un pam, no ve d'un pam, <laughs> saps? Doncs pues jo trobo que també hauríem hauríem de macarrar una mica el punt en català, que no dic que no s'estigui fent, eh? però que ens ha costat i he contestat algú o m'he ido por las ramas, com sempre. No, no, no. no. Està bé, està bé. I vosaltres què penseu? Eh? <laughs> I el mateix, vull dir, jo vinc de Los tronxos, també cantàvem en castellà, tot i que teníem algun tema en català, un, <laughs> que un, teníem un, i igual, bueno, jo, jo soc, uh, eh, m'he criat a Castelldefels, igual que Extraradi, a Castefa, vull dir, que, que he d'explicar, no? I i, decidiu fer un, un treball íntegrament en català. Sí, sí ja, sembla, ja, ja, ja, meditat, ja veníem de, de projectes en castellà i, i dic, hòstia, eh, no, si no l'hago jo, que, que lo va fer hacer un finlandés? Pues no, pues ho foto jo, tio. Que guai, que guai. <laughs> I, no, és militància. Eh, Sí, sí, sí, sí. Fin, és que al final, final, si no ho fem nosaltres, qui ho ha de fer? Vull dir... Bueno, i també és per, pel gust d'explorar-ho, de, de, de, de per què no, saps? De fotre un perquè, clar, sí que és veritat que el, el, el punk en català sempre ha anat molt lligat al missatge independentista, saps? I que em sembla molt bé, eh? I aquí cadascú és de su padre, de su madre, i dintre del grup també. Però sí que trobo que fotre un grup, fotre un grup de punk, eh, de temàtiques reivindicatives, no sé, que, que lo, podries fer-lo en castellà, saps? Però el fas en català, saps? Un, per això de lo de la militància, no com exclusivament sóc militant de la llengua i vaig a fer un sí, discurs, sí. sinó vaig fent, tinc idees i una cosa que m'impulsa és la militància per la llengua. Nosaltres al Pim Pam Pum també ho, ho teníem clar, és tot amb software lliure, en català i és música combativa. Sí. Mm, vols que per, i, i vols, que, vols que de manera conscient i no? Vols que sobrevisqui el català, parla català. Exacte. Al final Correcte. això és... exacte. Correcte. Som catalans i si no ho fem nosaltres, qui, qui ho ha de fer? Però parla català vol dir a tothom, saps? Sense complexos. I si no t'entén, doncs ja li parles en castellà que tens aquesta opció i aquest plan B. Però també es pot fer, no? Vull dir... Viu en català ja està, no passa res. Costa canviar el xip a vegades, però sí. sí, sí. Eh? I, I llavors ja aniré amb els Casparrata, et Me cago los cures i, i tal, i, i bueno, sí. I a gusto, eh? I a gusto, eh? I, i li dec molt, eh? L'idioma aquest del país del costat. Però, però que teníem ganes de fer-ho. És que tenia... les llengües sí. no competeixen, en principi. No, no, o sigui, no. El no, fet és saber, a dins, de, a dins del teu cervell, vull dir, sí, sí. com més llengües sàpigues, millor, no hi ha, tant, no hi ha cap problema. I tant, per descomptat. No. I eh? usar-les, i això és fantàstic. El no, problema és quan s'imposa una llengua sobre una altra, clar, clar. i no sé què. Però... Bueno, parla'ls i els laietans bé del català, saps què et vull dir? La llengua és riquesa cultural, no? I al final I nosaltres tenim una barreja cultural també, lingüística, també d'origen dels pares o de les mares, no? i si tenim, tots tenim discos gravats per nosaltres en castellà, doncs ara també fa molta il·lusió tenir-ne en català, perquè és que forma tant part de mi com... No? a casa meva eh, jo sóc la primera catalana, ni els meus germans ni els meus pares són catalans, però a mi m'omple d'orgull tenir, dir, doncs ara estic amb les Buc, que canten en català, i amb Icru, que canta en català. I després de 25 anys tocant, ostres, com és que no havia tingut mai un grup que cantés en català? Jo m'ho pregunto, eh? Perquè... No, no s'havia donat. No s'havia donat, sí, no donat. I, i no li havia donat importància, però llavors et diuen, Fes un, fem un grup en català, i jo vaig dir, vale, m'és igual. Però amb el temps dic, ostres, no m'és igual, m'agrada que sigui en català, <laughs> no? Hi ha, hi ha un punt d'orgull també. És que allà. no ens ho havíem plantejat, és això. Clar, també que deia el Joan, estaven els, els inadaptats, eh, bueno, Ràbia Positiva, opció... hi havia grups, però no, no hi havia una escena forta que, que al final és igual que hi hagi una escena forta no, és, és algú que t'ha de sortir de dins sortir, clar. Bueno, però el referent però al final parla, és el que deia, eh, no? la Polla Records eh, bueno, tots es, eh, hem amat això el, el rock radical vasco i clar, clar, sí, és que... era el que molava, Còctel Molotov i <laughs> tu imagina't una Polla Records en català és que uau. I, i aquesta, aquesta mena de, de sensació que costa més insultar o dir coses hitges en català, no? <laughs> És com, ostres, per això... Carallot! Hem de... Aquí hi ha el Joan. Hem de, hem de recuperar... Sí, hem de fer la campanya baralla't en català. català insolent, tu, mai, sí, sí. tu mai tindràs el poder d'injúria d'un castellano parlant, llavors... No, hi ha uns insults meravellosos baralla't en català. En català. Baralla't en català. A, a Vilanova és esbaralla't. Ah, molt bé. A és així. Hem d'anar eh? al, al metro de Barcelona i, si plau, atraca'm en català. <laughs> <laughs> Fins que no m'atraquin en català no serem un país normal. Just. Això sí que ho fan ja, eh? Molt bé, doncs si us, si us sembla bé, anem amb un altre temazo o què? Mete-le, tio. Sí, sí o no? Anem a per un altre temazo. Va. Quin, quin va, Isma? Va, pues escoltarem tot seguit un tema que es diu Per tornar-se boig. Què us agradaria destacar? I el món està per tornar-se boig? déu nhi déu déu nhi Ja ho hem constatat. Crec que està, crec que està molt d'actualitat, eh, aquesta cançó, i espero que no arribi a tant tan d'actualitat com reflexa. està embogit, el món està embogit totalment. <laughs> Per tot arreu. Doncs anem amb El Cru i aquest per tornar-se boig. Som-hi! Quina bogeria per tornar-se boig aquí amb la gent del cru. Espectacular, temaza Rangano, un nou himne. La veritat és que són, són cançons en primícia, però sonen a himne, una rere l'altra, posant, posant el, el to major en, en cada una de les notes. Tremenda, tremendíssima. Los Beach Boys del Vallès. Guapíssima, guapíssima. Bueno, la veritat és que, a, a més, bueno, després en parlarem, eh, però, però mm, res sona igual. No sé si m'explico. Bueno, eh... Les vostres melodies són molt diferents i toqueu molts, moltes branques d'un gènere concret com és el punk rock. Després en parlarem. Vale, continuem amb l'entrevista. Més enllà del Verkami, pel que fa a la distribució, si algú vol fer-se amb el vostre primer llarga durada, com ho pot fer? Tindrem possibilitat de descarga? Suposo que sí. Teniu intenció de treure-la en format físic? Expliqueu-ho bé. Ja hem comentat alguna cosa, però expliqueu-ho bé. Sí, bueno, ara mateix uh, únicament pots, uh, bueno, pots, uh, pots entrar al Barcami i tenim el tema del, del crowdfunding per, uh, per editar el disc precisament en format físic. Doncs hem fet aquest, uh, aquest Barcami doncs per, perquè al final el, bueno, enviem a fabricar això, ho fabriquem a Euskadi, a la fàbrica de Press Play Vinyl, vale? fem els vinils allà, i bueno, eh, ja et dic, això ara mateix només es pot, es pot només adquirir per Verkami i més endavant eh, a través de Bandcamp, imagino que també obrirem ventes un cop estigui editat i bueno, també Spotify, tot el, totes les eh, plataformes digitals i bueno Estarà en descàrrega i, i també sí. en format vinil. I si la gent vol pillar-se un vinil, què, què fa? Ara mateix, Verkami. Verkami i un cop, un cop uh, finalitzem, que espero que arribem a bon port, <laughs> que te, arribarem, <laughs> doncs uh, a Bandcamp. Ole. O ja veurem. O les distris. O els concerts. distris també, no? Eh, a, ja dic, concerts, los, los notes, concerts, evidentment. Que guai, que guai. I bueno, ja et dic, ara mateix es pot, podeu demanar-ho ara mateix per Berkami. Molt bé, també n'hem parlat abans una, una mica, però, però hem sabut que la versió de l'últim... De, no, la versió de l'àlbum en format vinil inclourà dues cançons amb finals alternatius exclusius. Expliqueu-nos en, què, en què consistirà això i com se us, ha, com se us va córrer aquesta idea. Bueno, te'n recordes al principi de l'entrevista que hem parlat que els assajos eren la nit dels ganivets llargs a l'hora de... de... <laughs> Frisqui flasca. Exacte, a l'hora de composar doncs arriba un moment en què ja és irreconciliable i nadie da su brazo a torcer. Ah, <laughs> sí, eh? Va per Hòstia, aquí, eh? o sigui, no ha sigut a, com una idea més no, boja, no, no, ha sigut no. a males. Ha sigut a males. No, no. Ah, entre cometes, entre cometes, ja ens entenem. I, no, però bueno, això ha sigut en pro de la música, o sigui que ho donem per ben empleat. I... O sigui, si ara us pregunto quin és la, la, el cànon, no? El cànon. Potser el, us foteu d'hòsties aquí en directe. La digital, evidentment. <laughs> Sí. la digital, evidentment, vale, vale. Clar que se sentirà per Spotify i tal. Però bueno, també vam dir, hòstia, doncs gravem versions alternatives i a veure què, saps? I perquè ningú, donava el, per, perquè ningú donava el braç a torça. Eh? Sí, no, i fins i tot passa que ja ho has sentit tants cops que dius que m'agraden les dues i no vull renunciar-ne. Sí. Clar, Llavors això també I dius, dona ostres, doncs és bona idea que la gent que compri el vinil i que és com un objecte més de col·leccionisme, tingui un extra no? i un, una cosa especial només sí. per, per aquestes persones. Al final persones. són detalls, eh? Vull dir, són, són dos finals, dos temes que estan a, a les dues versions, Ara tinc... però tenen matisos diferents al final del tema. Ara, dic, ara tinc ganes d'escoltar una, escoltar l'altra, i anar-vos a veure en directe, a veure què passa. A veure què. Ah. <laughs> Potser hi ha una tercera versió en directe. Potser, una tercera Potser versió. encara ens queden discussions per fer-ho. Ah, <laughs> <laughs> molt bé, molt bé, molt bé. Pues... També s'ha dedicat al CD té una cançó que el vinil no té. <laughs> Oh. sí, eh? Hòstia. Sí. Ah, sí, eh? La, sí. De fet, la, prim això. la primera que van fer, que sí? és Llei Mardassa, <laughs> que, bueno, és una cançó sobre la llei Mardassa, de, també fa... Imagina't que quan, la... quan vaig escriure la lletra hi havia aquells pobres xavals del Sassua però ara torna a ah, estar ah, sí? a les notícies, eh, la llei Mardassa. Sí, sí. Ha tornat a estar fa poc eh, podríem dir, podem ser sincers, no? Sí, Podríem va. dir que és una estratègia de màrqueting, però no. no, no és, és que ens hem emocionat, hem gravat 14 temes wow. que duran més eh, 50 minuts en total, o 50... Sí, més, més. Mm, no sé sí, què. més i això no cap en un vinil. No ens hi cap. No. Hòstia. I el dia que et diuen, molt bonic, però això no us hi cap però en no. el vinil, doncs sí, tens sí. una bajona <laughs> Hòstia, i dius... Això no m'esperava. Però mm, no, sí, no, no, ja, no la tirarem, aquesta cançó. Són, són màxim, recomanen màxim 20 minuts, ja yendo a lo loco. I, per cara. I en 26 20 i pico. I clar, què hacemos? Bueno, tu, este tema en digital, exclusiu tot, tot i que el tema de, de, dels finals alternatius ja ho teníem en ment, eh? vull dir, això, eh, al vinil hi ha dos temes que seran diferents. El, el tema és igual però eh, acaben però, diferent. Però està, està ben trobada eh? l'estratègia de que cada cosa tingui la seva especialitat, no? El vinil té tal al final, el, el, el digital té que, que hi ha una cançó de més. Està, està de puta mare, vaja, sí. com a bueno, idea. Pues... Ja et dic que la idea era que aquest tema també fos el vinil, però com no hi és, doncs bueno, nos m'has inventat un bonus track i... <laughs> I... És que ja el tens gravat i dius, i què faig amb això? No, no, i tant, tirar-ho endavant. I, I va ser el primer tema que vam fer, eh, com a grup. I... Sí, sí. Ah, sí, eh? És, sí, sí. El, és el primer. Sí, va, va venir ell amb, amb la música gravada, posa-li una lletra, i, i en aquell moment, doncs mira, estava allò d'Alsasua i, i va sortir llei Mardassa. Que guai. I el Pablo Hasél i tota la història. Sí, sí, sí, Quatre anys va fer fa poc que, eh, que, que està empresonat. Imagina't que bé. Doncs ja, ja sabeu quant de temps hem doncs, trigat en composar tot això. Mira, mira si som molt lentos. <laughs> molt bé, parlem ara a nivell musical. Us, us, us sembla bé? Vinga. Sí. Al Cru feu punk rock, però quins matisos hi podem trobar en les vostres melodies? Com és la música que feu? Abans parlàvem, no?, el tema mm. dels diferents tipus de punk rock. Que, sí. Com se li diu això? jo és que estic molt orgullosa d'aquest àlbum perquè crec que és com una mena de mostrari de, del punk rock que hem escoltat no? durant, eh, potser eh, no sé, en certes edats has escoltat més eh, punk nacional o, o bueno, espanyol o català, no? o en altres moments més punk rock americà, també hi ha cançons més street, no? més melòdiques, més ràpides, més lentes, vull dir, una molt ramonera també, eh, per allà, vull dir que trobo que, que hi ha com diferents tipus de punk rock, tot i que, no, home, és, tot és cru, vull dir, tampoc no, sí, no. no és que siguin sí. super diferents els estils, ja m'enteneu, no? Però, però es noten, crec que hi ha com una mm, profusió d'influències no? molt, molt sí. variades. Som gent doncs, una mica gran ja, que hem escoltat <laughs> molta, molta música. Sí, tenim una edat. Al, al, final, <laughs> al final va per aquí, eh? Portem molts anys eh, escoltant molta música i tenim diferents influències i bueno, es tracta d'intentar fer el que ens agrada, que al final són moltes coses dins del punk rock i bueno, este tema pues, I, més... i plasmar-ho amb la música sí, que sí que això... potser tirem a la vessant més, més, més, més californiana això és, més NoFX, eh, més perquè... Bad Religion més, una altra més La Polla més la... Bueno. sí, però vull dir no és animals Muertos, això, saps què et vull dir? No. Bueno, perquè tot i que eh, tot... sobta, ostres, aquest ritmillo és molt Ramones, poperos, però, que però, sois unos poperos. Però tenim dos guitarristes aquí que a, eh, a, eh, li fotran doncs, eh, tota l'harmonia eh, no? ja, i les ja, octaves, ja, ja, ja. i llavors eh, són, Home, són hi ha masses punkis, eh? Són inspiracions de diferents estils, però al final tot agafa com, com una coherència melòdica, no? que és el, el que fem punk rock melòdic, o ja no sé com se diu, perquè sí. les etiquetes les anem canviant. Eh, suposo que s'entén així, no? I, I, tu que ets un expert. Sí, i al final hem fet, hem fet el que, el que, que sí. i hem fet el que, el que ha sortit. Vull dir, no, no ens, al moment que vam plantejar fer un grup, de primeres no teníem clar què, què anàvem a fer. Eh, pues, a veure què sale. De manera orgànica ha sortit així i... Sí, i, i és el que diuen. I no teníem clar enfocar-nos al de... més punk rock, més rock and roll. Bueno, va, van anar a sortir com... A, al final són les influències que tenim i ha sortit com... Bueno, el resultat és aquest. Com un tro, ha sortit com un tro. <laughs> bueno. Què, tirem el següent tema? Som-hi! El tema que ve a continuació porta eh, com a títol Moria, eh, Mort o Glòria... Moria, eh, Moria. <laughs> Mort o Glòria. Què us va motivar a fer aquest tema i de què parla? Bueno, de... del trepitjar-li el cap al del costat per arribar-hi tu, que és el que estem vivint ara, saps? Vull dir, de de la falsa meritocràcia aquesta que hi ha instal·lada, que ens bombardegen de, oh, si tu curres mogollón arribaràs al Valhalla de los emprendedores i totes aquestes merdes. I llavors també pues, la deshumanització de de, de pregar-nos una mica els uns als altres a, eh, a nivell laboral, no? Vull dir que... D'anar a cops de colze. Sí, sí, mira, no, has trobat la frase, anar a cops de colze, tio, quan... És no que... colze a colze, sinó a, a cops de colze. És que en general podríem viure bastant bé, tots plegats saps? Vull dir, hi ha, hi ha recursos... Amb un mínim d'organització. Amb un mínim, eh? Vull dir, tampoc sí, sí. fa falta que, que passi tot pel sedàs del gran hermano i totes aquestes merdes del segle XX, però, hòstia, una mica de calma, amics, saps? Doncs pues, pues va, va d'això, de... Al final el capitalisme el que fa amb nosaltres, el que ens converteix en come o ser comido, saps? És, és una mica el rotllo aquest de, de, de això, de la depredació, de, de que estem agilipollats, tio per puto món laboral que m'haig de llevar a les 5 i mitja demà, me cago en Déu. Ens tenen esclavitzades. I hauries de veure els, els, els guerniques que em trobo a la Renfe, mare meva, tio. Con la, banderita d'Espanya, eh? Sí, dius, ala, campeón, tira. En fin. Molt bé, doncs amb Al i aquest Morto Glòria seguim al pim-pam-pum. pum Morto Gloria, espectacular temazo Rángano, Ojo, eh? una més. Ojo lo que acaba de sonar. Mala meva, mala meva, com hi, com hi van la penya d'All Cru. De nhi do déu nhi si apunten maneres a aquesta, a aquesta penya prometedora que acaben de sortir, com qui diu. Les jóvenes promeses joven, del rock and roll. promesa. Però sona, però sona a nou, sona a futur. Està guapíssim. La veritat és que, bueno, el que estem dient tota l'estona una mica, no? que, que sonen coses molt diferents, molt reconeixibles i, i bueno, amb, un, amb un so espectacular. Estem sono, orgullosos. Al sono final, de puta mare. Tots som músics autodidactes, eh? Llavors, eh, de tant repetir, de, de, <laughs> al final hem après a tocar. <laughs> Sí, i al final l'únic objectiu era aquest, estar contents amb el que hem fet, i, i ho hem aconseguit. A partir d'aquí, tot el que vingui, el benvingut serà. Sí. Vull dir, estem contents del que hem fet orgullosos i bueno. Des del Pim Pam Pum, tota la sort i tots els, els sencers per la gent del crew, que la veritat és que estem fent una entrevista d'allò més, més guapa i ens ho estem passant d'allò més bé aquí als estudis de Trama. Déu-n'hi-do quina, quina pedazo d'edició de, aquesta 511 amb l'entrevista en exclusiva del crew, amb tots aquests temes en primícia que estan sonant. Estem molt, molt contentes. Estem arribant, això sí, a les acaballes d'aquesta entrevista, però encara volem saber moltes més coses de vosaltres. Quines xarxes socials feu servir com a banda? Diria que totes. Totes, eh? <laughs> Estàveu ahir a full d'Estambul. Bueno, eh, acabem de començar i amb tot. Després ja veurem alguna, de les, potser la deixem abandonada, però si estem a Instagram... Sí. A... Home, potser la central és l'Instagram, no? Sí, la central és Instagram. Eh, no sé, Unibus a Blue Sky perquè no hi ha ningú. No. <laughs> I ho estem intentant. Jo m'hi he posat a Blue Sky, però no sé no. qui seguir tampoc. Perquè ja... Doncs, no sé, fem un, fem un starter pack d'aquests de punk rock català fem. o no sé. Starter eh, pack. Això és una cosa que tu... Te, te paga Blue Sky? No. Un pack per, per començar. Sí, que, que sí. ja és una el... cosa que té Blue Sky, que va molt bé. Vam decidir fer servir el català, perquè... <laughs> no? que pots fer un llistat de totes les comptes que fan això, no? I llavors es pot seguir totes alhora i, ah, això no sabia. i així marxem de X eh, i no sé, de, de, de Twitter, un, de Twitter, què X? Que... Trobem un altre. Ja, ja, ja. No, bueno, al final això, eh, Facebook, Instagram, Bandcamp, vull dir... D'entrada estem a tot arreu, després ja a volem... A TikTok no, no hi som. No, és veritat. No ens podeu robar el nom, veus, el tenim a, reservat. A tot però... arreu no, veus? Eh. Però potser ens queda una mica més lluny. Eh, no sé. TikTokers. És <laughs> que això de sortir fent vídeos, fent ballarugues, no. fent ah, el gilipolles. Bueno, bueno, el tiempo al tiempo. Bueno, igual, sí. Costa, eh? Potser ja ho farem. Però la, gent allà fa Joni, de tot, eh? Et, rep, no, et repto a... A, a, a fer el supermeneo o algo així. Efectivament. <laughs> No és un mal lloc, eh? Les buquis som i ens ho passem bé allà. Però, bueno, és que tampoc tenim tanta... Ara el, mateix el, tant de temps ni tantes mans. El baile de l'ajo loco. Hòstia no, tio, el ball de la Ioli, no fotis. Et repto, si ja tens els moviments. Tenim una cançó de l'estiu? M'estàs dient això? Ball Ioli. El, ba el bailecito. Oh. El bailecito Hòstia, del cru. A veure, m'està costant eh, fer les preguntes sense... Pel que fa a actuacions en directe, quan i on fareu el vostre debut com a grup eh, així, eh, live, en directe, que puguem venir a veure-us. Quan us estrenareu? Què li diem? El Quan i on? Madison Square Garden? Uh... El Sant Jordi encara Sant Jordi, no, no? El Jordi encara, encara no ens han confirmat. Bueno, però per si de cas... Wem eh, Wembley tampoc, ho diguis encara. Fem el... el... Fem la grup, no? La grup i ja, ja sí, això vamos viendo. Sí, farem una, farem una presentació a Sabadell segur, que serà el dia 30 de maig, a, Epa, que és un divendres, a, a la grup, que és casa nostra, i llavors, Això és d'aquí bueno, dues aquí, setmanes. I acaben de maig, de maig, eh? Ah, de maig, de maig, Sí, vale. sí, sí. Hòstia, Quan ja s'ha sortit el Se disc... m'acaba de gelar la sac, eh, tio. Jo a mi també. Dic, No, és que, perdona, però mireu aquí la meva pantalla de l'ordenador. Posa que és 13 de maig avui. ah, molt bé. Ostres, Moro, eh? Si, si em dius que... Backfly! Eh, se m'ha anat... he <laughs> viatjat en el temps. <laughs> Eh, va caer el rayo en la torre del reloj. I com que som... Com... Anem per, anem per parts. Perdó. A veure, nens, porteu-vos bé, va. Eh, com que som gent de pobles diversos, doncs potser farem alguna presentació No, Encara, encara ara ens estem posant a tancar dates. Eh, si voleu un concert d'Aicru, ara és el moment de trucar-nos. Us podem fer oferta de llançament. Precio especial, eh, precio de tenim derribo. moltes ganes de fer bolos, o sigui, que jo, jo crec que doncs mira, jo, jo, aquest any estem poc, poc exigents. Ah, el ah. rotllo és aquest, que, que hi ha hagut tant de curro amb el que és la gravació del disc, amb l'edició i tal, que ara ens estem posant una mica de dir, bueno, això ho hem d'ensenyar a la gent també, no? Per Perquè... tant, de la gira ni en parlem, no? O sí, o no, què? sí, estem començant a tancar dates, però com encara no estan tancades del tot, eh, la idea és que el primer concert serà el 30 de maig i a partir del juny doncs ja anirem cosetes, anunciant però... cosetes. Hi haurà un festi a Barberà... Esperem però el que passa que com bé. encara no està tancat del tot i... Nosaltres, per la nostra banda, cartel que ens passeu, cartel que direm. Vull dir que... Sí. Eso, no, no, no me lo digas dos veces, que te voy a enviar aquí hasta... Eso es asesina. Home, intentarem fer un cartell amb... Te voy a enviar hasta la factura. De la... hasta la factura. <laughs> El cambio de aceite del coche, todo, tío. completito, un completito. I, i, I més enllà de on tocareu, que encara està per tancar, no sé què, però no de on tocareu, sinó on voldríeu tocar? Quin seria com Carta el... als Reis. Sí. No sé si ho hem parlat, això, mai. A Wembley? <laughs> I de fet ho tenim guardat, però encara no podem dir-ho, eh? Sí. On volem tocar? Home, jo què sé, pues a... O amb qui, o no sé, aquestes sí. coses que es diuen, no? Mira, que, a mi m'agrada molt... Bueno, amb, amb, grups podri... a l'adictes. Amb grups podríem dir moltes coses. A mi hi ha una cosa que m'agrada molt, que és tocar a les festes majors, perquè tens molta gent al davant i gent que potser no t'hagués escoltat mai. I a mi això de tenir tota una plaça plena amb, amb, no sé, i després eh, hi ha gent que diu, hosti, pues, m'agrada el punk rock i no ho sabia. <laughs> Llavors aquesta és la millor sensació que et pot quedar després d'un concert. Todavía no lo sabes, pero somos tu grupo favorito. no, <laughs> ah, ens agradaria pues, tocar amb... No sé, hi ha molts grups que ens agradaria. Sí, sí, sí bueno... Ara mateix no, vull dir, no ens tanquem a, al, al contrari. Eh, Truqueu-nos i, i parlem. Com en equip A, no? All cru, parlem? Parlem? Sí, ara ja... Bueno, després parlarem la... de, de l'escena, no?, del punk rock, però sí. ara hi ha molts grups interessants i vull dir, seria difícil escollir. Bueno, ara, això, per acabar una mica, l'última pregunta, com veieu l'escena del punk rock actual a Catalunya? Una cosa, vull, tocar, tu, vull tocar amb tothom menys amb Casparrata. Bueno, això seria un doblete. Ja, no, per això, que... Okay. <laughs> Bueno, bueno, també podríem fer un bolo conjunt, tothom aquí... Eh, ho dèiem fora sí, micro, però, festival, però ja. ara lo digo dentro de micro. Ah, Festivalaco. Eh? Bueno, ja en parlarem, ja en parlarem. Ara no és el moment, eh, Ricard? Ara és... El... T'estàs deixant anar. <laughs> Ja ho parlarem. Doncs jo de l'escena penso que estem en molt bon moment en punt de bandes. Sí. Crec que és una passada, es nota que tenim molt a l'esquena hi ha molt paren de sortir grups que els veus i dius aquest era el dels de, els Drunken Fighters amb el de Silver Sack i ara aquest és el de, el de Bateger, el de Carbun com el de no sé què. No, és hi ha com unes sí, barreges sí. de músics no, que i... porten 20-30 anys tocant s'està fent un punk rock en català i també en castellà, però aquí a Catalunya super interessant mm. i, i no sé, jo estic molt flipada eh? de, total, total que s'està movent, no? I sí, fa ja. molta il·lusió que tots estem seguint i Papa allò que ens deien els pares quan érem més petits de quan deixaràs de fer això i <laughs> els deien mai, ho estem complint. Sí, sí, sí. I negablement també hi ha gent que està obrint camí de fer escrim vull dir, ho peten, no sé com ho han fet els cabrons, però ole, xapó, vull dir, no, no paren, tio, i no paren. és espectacular. Sí, i també més grups de noies, que a mi també em fa especialment il·lusió, i estic molt important. Tinc, tinc seguint a, a molts grups de noies en català eh, o en castellà, però d'aquí, de, de la zona, no? O de, bueno, de Lleida també, de Girona, de Tarragona. Eh, potser el que ens falta és un circuit... Eh, no hi ha moltes facilitats si vols tocar, diguéssim, no? Eh, el circuit de sales o, o la manera de poder muntar tu un bolo amb, no sé si et vols liar, demanar permisos mm. o Eh, entenem que la música fa soroll i que la gent vol dormir, eh, però a vegades eh, sembla que només es pot tocar a festa major i, i el més allunyat possible de, sí. del barri, no? Sí, sí. Llavors, bueno, veig això, no? que hi ha com molt, molt moviment de bandes i molta qualitat, a més és que sí, és sí. molta qualitat musical. Sí, sí, sí. sí. sí. I el, però... el mm, tema sales és un drama, eh? Sí, també crec que la ràdio és lliure, esteu fent molt bona feina i doncs ara que hem tret això ja eh, se'ns acudeixen ràdios on anar a, a parlar, no? I això és guapíssim perquè és una altra part sí, sí. superimportant. Sou, sou el de Pancho sí. Villa, eh? Però, ah. però tema sales parlem-hi perquè vull dir, podes tocar però hasta las 12 que viene el DJ. Que venga el DJ, però què DJ, tio? Què m'estàs parlant? Sí, eh? I, no, i, i, o no, o hasta las 11, bueno, jo entenc que, però jo sóc de Vilanova de la Geltrú, per exemple, i a Vilanova no, hi- no hi ha ni una puta sala de concerts, No, eh? que és una ciutat gran. Sí, sí. No, Ara- no hi ha ni una puta sala i, i no ho sé, vull dir... Ara mirem enrere, tio, jo miro enrere i penso en la sala d'espera i flipo. Igualment, vull dir... La sala d'espera era porta una cinta amb algú que hagis gravat i et dono data tema sales està molt complicat. I, era, i, i bueno, a la sala d'espera Sabadell va ser el CBGB de, del sí, Vallès, sí. tio. D'allà va sortir... I va passar tothom. Déu i sa mare. Sí, o sigui, jo, sí, sí. com a Casparrata, li, li dec a la sala d'espera que llavors va ser Seattle... Sí, han, ha anat canviant. Bueno, sí. però en aquell moment va ser la hòstia i, sí. i falta, falta això, falten espais també perquè... Sí, no, es que, es que tengo ocupado porque, porque viene el grupo tributo a Fito. Ah, claro, tío. Bueno, eh, claro. Eh, Sarau, la fucking sala de conciertos. <laughs> <laughs> També en, en, positiu, brutal, en positiu, també crec que hi ha penya que s'ho està currant molt muntant festis eh, bé, sí, no? perquè sí, sí. també hi ha tot un circuit de mm. festis mm. podrit del que ara ens podríem fer com una ponència com la del Joan, <laughs> no potser ja és una mica tard. Vinya, etc. Sí. Però, però també pues, els addictes fes... Bueno, ara, ara em sap greu perquè si dic un m'oblido l'altre ja, ja. i... Puc... Jo també us puc però... dir altres més alternatius com El gato muerto, a l'Hospitalet, que és centre social ocupat, el Punk al Parc al Clot, el, no sé, el Rock and Trini. El Rock and Trini. Sí, i tant. Encara queden al, alguns, sí, al, alguns que no són sales uh -huh. capitalistes, no? Però, o si sales d'aquestes que, es, que les porta algú per guanyar diners. <laughs> Empreses. De fet, estem parlant amb el Rock and Trini, ah, però, però no puc adelantar nada. Bé, bé, bé. bé, bé. bé. Ja tocarem segur. Bé, bé, bé, està, bé. està com el bislo de guanyar diners, però bueno, és, és joder, no, som no. la classe treballadora. És dur. Però està xungo, està xungo la, la, lo, lo de les sales. Mira, fa poc vaig anar a la Red Star de, a mm. Valls. Sí. Que és una sala que sona que flipes, sí, està de puta fabulosa. Mm. bueno, com l'Estroica de Manresa, gran sala també. Sí, jo tot això ho conec com a consumidor, que vaig als llocs, pago l'entrada i, i entro, però no sé el que costa per un grup, per exemple, tu vols anar allà, que et demanen... Costa sí, bastant. Pot, potser has de bueno, ficar tu pasta. Costa sí, bastant i a més, com que no hi ha moltes sales, tu si vols ara llogar una sala avui, no tindràs data fins l'hivern. Hòstia. Bueno, i, i, i sent generoso, eh? i 2026 també. D'un any per l'altre, eh? tranquil·lament. I, bueno, i clar, has de pagar lloguer, eh, el que, depèn la sala de condicions, 500 paus, el que sigui, o, o bueno, depèn. Uh mhm. -huh. I després vas a guixeta a jugar-te-la. Vull dir, pot sortir bé o pot no sortir bé. Sí, sí. I això, i acaba a les 11 que ve el DJ. Bueno, no sí, totes, sí. evidentment, llançar-les de puta mare, però... Bueno, no, però Ei, el tema de que el circuit... No és un món fàcil. El circuit no. estigui tan trencat fa que... Hòstia, que no, no hi hagi curiositat per anar a descobrir coses noves. Un dia... El, bueno, el de devoto <laughs> per tots de sobreconocido aquí. <laughs> Pensava que vendria avui. Un dia em va posar un exemple que dic, hòstia, nano, l'has clavat. I, I, és que a nivell de consumir música és com si anéssim al cine vale? i dius, hòstia, mira, fan aquesta pel·lícula, anem a veure-la i, i en general la gent et digués, no, que no l'he vist. Saps? <laughs> és, és una mica això. Falta una mica... El... La gent quiere Marvel. Que hi hagi circuit, saps? que, que l'hem tingut i d'alguna manera l'hem perdut i clar, ja el... també som penya d'una altra generació, ja som quarentons, saps? Mm. I també suposo que si la jovenalla, ara me pongo en plan a voler cebolleta, si tinguessin el rotllo aquest de t'agrada el trap, però anem al concert de, de trap del Casal, saps? Vull dir, no sé, hi ha o la música comercial, o sigui, la música d'alguna manera com a mitjà d'expressió popular potser sóc jo que no ho veig ja perquè no freqüento aquests cercles, però, hòstia, com que és molt difícil, saps? No, no, no, no, no m'arriba que, que hi hagi circuit, és que la paraula és circuit, no sé. I, i són els centres socials ocupats, que, aquests, que, aquests. Són la, que són la, la jovenalla. No? El otro ejército de Pancho sí. Villa. <laughs> I molts cops l'alternativa és el mateix que el comercial, eh, musicalment, però amb, amb un altre missatge. Musicalment parlo, eh? Sí, sí, sí. Dius, hostia, eh, voy a escuchar el trap alternativo, como que seguramente sigui de puta mara, yo no, no estic en aquest circuito, pero coño, estoy escuchando lo mismo, con otro mensaje, que está muy bé, pero musicalmente es que no, no, no em suposa alternativa. Bueno, eso ya ja es relaciona amb els gustos musicales. no, sí Estamos chocheando, somos viejos. Sí. Y I una imagen del mundo que lo mejor ya no es correspon amb la que pero... Se está transformando a Marchas forzadas aquí el pim-pam-pum, que portem anys i panys fotent música, tot lo nou que ens va arribant, anem veient com ens anem adaptant, perquè sí. o sigui, fot 10 anys era impensable que fiquéssim una cançó de reggaeton nosaltres. Correcte. I ara pues, és la cosa més normal del món, però sí. reggaeton combatiu, o sigui que les Clar. lletres són de, de, de les nostres. Sí, sí. Però el ritme és aquest, o el, el tecnopunk, mm. està tornant el synth-punk, sí, o digue-li sí, sí. com vulguis. Bueno. Està tornant això que que havia tot, com desaparegut. Bueno, no? quan va començar el rock and roll les lletres eren una merda, saps? Vull dir que... Ei, no, no me pises mis zapatos de ante azul, saps? Sí, sí. va. Clar, no, jo personalment, si triomfa més el trap o el punk, m'és igual, no? Sí, sí. sí que m'agradaria que es valorés més un grup original que no un grup de versions, que la gent entrés a veure els taloners, perquè és que des descobreixes grupados la sí. ja, ja te'l saps, l'altre. Vull dir, mola veure en directe i vés a veure en directe els grups que t'agraden perquè és la millor manera de, la millor manera de donar suport. Però, però ostres, eh, és que jo em barallo <laughs> amb els amics a vegades perquè són les 7, estem ja a punt d'entrar un bolo gran d'aquests, no? I anem a fer unes birres, jo, però com que anem a fer unes birres? Que hi ha un concert que comença a les 7 i mitja. No, però són els taloners. <laughs> I dic, hòstia, tio, però si és el més interessant. Sí, no? O sigui, és descobrir un per grup. Descobrir, clar. Quan està tocant en directe és la millor manera de, descobrir un grup, I tant, no? I, tant. I sembla eh, que mm, és anar a veure el grup que ja tu saps, perquè has de cantar i has de pujar el vídeo a l'Instagram no? de la cançó que l'està patant, o, o no sé, mm, veure eh, grups que no tinc res en contra dels grups que fan versions, perquè són músics que el que fan és lícit i si també vols guanyar eh, diners amb la música estàs una mica abocat a fer això, no? Eh, però però m'agradaria que, eh, per exemple, hi ha sales que només volen grups de, tribut. Sí, no? això és un problema. Llavors, això és matar la música. I a part de... Si no estarem d'aquí 20 anys fent escoltant Queen encara, que em sembla molt bé, ho estarem fent perquè són un grupazo, però i, i, i a part, a, d'anar renovant també. El cartell del concert és el, el, el, el nom del grup gran, Extremaduro Grande, i abajo, Grupo Tributo. Hòstia, sí. també estàs fent pasta de, de, a nom d'altres, que és, sí, sí. bueno, que està bé, però, hòstia, eh, ja, bueno, Bueno, aquí hi ha debat. Jo, crec que, jo crec que es pot coexistir, però el que sí, no pot però, fer és que una hòstia, cosa mati l'altra, perquè mecànica. llavors no farem música nova. No? A mi em va sorprendre quan, que parlava abans de la Red Star, vaig anar allà amb un col·lega que viu per allà a prop, a veure l'último que cierra, ah, molt bé. que feia molts anys que ja no el veia, que a mi de, de jovenet m'encanta, era el meu grup preferit. I ara que feia com 10 anys o jo que sé quants anys que no els veia, i vaig anar allà i em va sorprendre molt que era el último que cierra y pro. No había ni, ni teloneros. Mm. Si no és que no sin al cartel, es que no ni havia. Va, <laughs> o sea, com, perdona, estoy ganando un concert de un sol grup. Flipa. A, això ho o sigui, fa ja, també ja que el... vaig a la sala aquesta, doncs pot un telonero o allargues una mica. Qui ho fa, no? qui ho fa? Això fa també el preu de les sales, no? Que, <laughs> és que tu, si vols fer un concert amb una altra banda, dos o tres bandes, oblida't de guanyar diners i segurament en perdràs, perquè no ompli però fins i tot des del punt de vista de la sala, jo ja he, he tancat l'últim que cierre. Pues ara, gratis una banda, ni que sigui la del poble... Sí. Hòstia, gratis, però també... també... Que, que vinguin gratis... Bueno... I, i faig una mica de caix, no, no sé, perquè la gent estigui allí, no? És que no, bueno, no sé. Mm. No, no tinc visió empresarial segurament, però... S'estan xocant molt, això. Com dues, dues visions de... de Clar, que vinguin gratis... Sí, però tu, Hòstia, si organitzes tu com a músic, no vols dir a un altre grup, eh, vine a tocar gratis, perquè Oye. tu saps que costa molta pasta, diners i esforç, o sigui, molts diners, temps i esforç, de tirar un grup, com a grup endavant. no, però com a sala sí. Se m'ha estropeat la caldera, te voy a pagar con bocadillos. <laughs> bueno no, és que com estàs empezant a arreglar calderas, eh, te pago un bocadillo. Però, però efectivament els grups s'han de fer valdre sí, i, i els grups s'han de cobrar i els grups s'han d'estar ben cuidats. Això també és, és veritat. Sí, Tothom sí, comença i, evidentment, de, de primeres no, no... Però, hòstia, o sigui, lògicament, a un grup que comença com nosaltres, no li pagaràs l'or i el moro, saps? Però collons. Uns mínims. Uns mínims allò almenys, de... Almenys no perdre diners, tio. Almenys no perdre diners. Sí, amb sí, això estem d'acord. Si fem això per passar-nos-ho bé, I tant, saps? I tant. Però si algun dia decideixes fotre el pas de viure d'això, pues és, és més complicat. I dit això, no sé com Catalunya no es torna boja amb els Red Bruts, tio jo no ho acabo d'entendre. amb el Red Bruts i la família fracàs és algo que no em cap al... N'hi ha, ha part que ens tornem boges, eh? Amb, amb el Red Bruts sí. i la família fracàs. I els Grogui Rudes... Bon. Home, sí, sí. les ratpenades... Està Bo. guai, eh? Grogui Rude i tal. Però és que, tio, família fracàs van treure un discazo, tio, el primer. Sí. És una bogeria. Eh. Sí, sí. Clar, el segon és guapo, però què fas després de treure el primer aquell? Saps? Sí, sí, van, unes, van entrar fortíssims. Són aquests. unes males bèsties, amigues d'aquí del Pim Pam Pum. Molt, eh? Una abraçada a la gent de, de la família Fracàs i també de, de, de la resta de bandes. Què, anem a buscar l'última o què? Vinga, eh, a veure, a veure, a veure... A veure. Mm, que em toca a mi? Sí. El gallina de piel. Eh, vale, vale, vale, encara ens queda una última bala, un tema que es diu La pell, que ens podeu explicar d'aquesta cançó? Hi havia algo del cello, no? Sí, efectivament. Aquí eh, hem comptat amb la col·laboració de la Maria de Palol, que és eh, Punt Goncelo, potser, Puncelo, sí? Puncelo sí? Coneix, la coneixereu segurament, sí? de, la pandèmia ho va patar molt, però Conec. a part d'això és, és, una, és una artista, és una màquina. Flipa. Vull dir, quan va venir a col·laborar nosaltres va dir uh, he d'acabar aviat que me'n vaig la, al Palau de la Música. Eh? Vull dir... Sí, sí, no, no, no, és, és, <laughs> és I vam dir, ostres, que ha vingut un músic, tu. No, no, no, de pavo, eh? I vam flipar. No, no, no. vull dir, escoltar aquell, aquell bitxo, el, el violoncel, aquell... Amb, amb... És una màquina. Però a part, l'instrument allà l'estudi amb... Hòstia. Segur que li encantarà que et refereixis a ella com a bitxo. Estic parlant del violoncel. <laughs> I, I ella també és un bitxo musical, vull dir, sí, no, una màquina, una màquina. És clar, és que quan ve un músic... Un músic de veritat, fa, en, fa en formació. Respecte, fa respecte. I, bueno, a, al final del tema a, col·labora i, hòstia, molt contents. Oh. Aquest tema té un rotllo així una mica western, l'inici sobretot, i després hi ha toquecillos, intentant mantenir una miqueta el... Però aquí el, qui ens hauria d'explicar que aquesta cançó... Sí, la és, temàtica la parla... És l'autora autriu. És que ara semblo aquí l'acadèmica la, del grup, no? Just. <laughs> No, aquest tema és, una, és el que et deia que és potser l'únic que no és de crítica, o, o sí, pot ser un, una mena de sí. crítica social, perquè al final eh, quan la vam fer no feia gaire que havia mort el meu pare i tenia ganes de, de fer un pensament de com els pares ens, ens, bueno, ens transformen, bueno, ens fan transformar, no, ens, o sigui, creen, ens construeixen, ens creen, no? Sí, ens sí. construeixen, no? I, i parlar una mica d'això en genèric, no parlar de la relació meva amb el meu pare en concret, sinó que és, us estic preguntant a vosaltres i tu com, amb el pare que tenies, això o això altre? Perquè, ostres, és un tema important el que tens a casa, no? Eh, així que res, no em volia posar tan profunda, eh? Hòstia, sóc, el, va, sóc el bàndol enemic, jo aquí. <laughs> No, és, és una cançó molt bonica. a mi, jo, bueno, el, els, amb, per mi és molt emocional. Jo algun assaig m'he posat a plorar eh, escoltant-la, no? perquè ho escrius en un moment emotiu i després escoltes una altra persona que la canta i, i te'n recordes de, sí, a més és curiós escriure. perquè, perquè sí. a, a, a mi també m'ha arribat <laughs> saps? Sí, no, ja per altres històries Bueno, és que tothom... No, al, al final toca temes familiars, temes de, que tots portem a dins. Clar, i... Tothom té una relació paternofilial perquè sigui perquè existeix, perquè no existeix o, o per la manera en què ha estat. No? Cançó emotiva al 100%, eh, per, sí. lo, per lo que dieu. I, I a part, de, eh, la canto jo, tot i que <laughs> la lletra és seva, la, música, la, la música la vaig portar jo, però vull dir, la lletra... Laura, haz, haz màgia, por favor. I, i, ha fet, I ha fet màgia, ha fet màgia. Uau. Molt bé, doncs eh, ens acomiadarem de, de la gent del cru molt, moltes gràcies. Arriba a la fi aquesta entrevista i presentació del primer treball de la banda ballassana El Cru, que ens han presentat el seu àlbum de debut titulat Aliodi. Mil gràcies per haver vingut i per cedir-nos aquests temes en primícia. Volem afegir alguna cosa o què? Sí, vull, sí. Dedicar, vull dedicar aquesta entrevista a, a l'Albert i al Devoto, que són els meus germans, que amb ells he crescut eh, fent rock and roll i dolenteries <laughs> vàries i que si no fos per ells no estaria aquí vale? perquè si no, no hagués conegut aquesta gent, però a més és que és així. Si no fos per l'Albert i el Devoto, <laughs> no estaria aquí amb Vall Cru. O sigui que va per vosotros, hijos de puta. Ah. <laughs> que os quiero más que mis hijos. Jo, jo igual, hijos igual que ell, però el Sergi, que no ha pogut venir, vull dir, jo quan vaig començar a tocar vaig fotre un... Tenia 14 15 anys, vaig fotre un, un anunci a carrer Tallers, vale? un d'aquests eh, escrits a boli, eh, quiera montar un grupo, influencias, no es sex, tal, no sé qué. Número de teléfono. Al tío en de San Boi, yo era de Castellafels. Oye, quedamos un día, venme a Gavà, a assajar, y... Desde las horas, es el eje del mal, El cinturón rojo. Y <laughs> avui no ha pogut venir, però bueno, li, també li que al... I tant, i tant que sí. también, i, también jo també, jo un final. Eh, I, bueno, seguint amb la línia d'agraïments, eh, jo, en nom de tots, a les nostres parelles, perquè estem en una edat ja que tu sol no... <laughs> bueno, sí que fas, eh? però pots estar solter, però és molt important el suport que tenim de les nostres parelles i que ens han estat aguantant durant tota aquesta feinada que... De fet, sí, estic aquí ja és perquè la Mònica està amb els nens. Que ens, ens, roba, ens roba molt de temps. Just. I, I no només ens han ajudat així, sinó de mil maneres. I també, bueno, agrair-vos a, vosaltres el Pim Pam Pum, que això ja és com, com casa nostra, i, i, i la feina que feu bueno, és, és brutal. Estem molt contents de venir i vindrem sempre que vulgueu, eh? I el, com queden vuit temes sense escoltar, si voleu repetir, ho repetim <laughs> d'aquí un, uns mesos. Eh, estem tant. a la vostra disposició i sempre molt agraïdes de, és al revés, aquí. És al revés, ja sabeu que sou vosaltres les que ens marqueu ara sí, ara no, quan, us, quan vosaltres dieu ara toca, aquí, aquí sempre teniu casa, i tant. Vale, doncs toca escoltar la, la pell. Adelante con el western. Fotem-li, fotem-li. Fotem-li. Delirium Tremens espectacular, la pell, la pell, la, lo, los pelos com escàrpies, podrien dir, més que la pell, amb aquest temaza zarrangano, aquesta última bala que hem tirat de, de la gent del cru que ens han acompanyat en aquesta edició 511 al Pim Pam Pum. Cinc temaza zarrangano's en primícia, tio, jo encara estic flipant. No, no, molt bé, eh, molt bé. Los pelos com escàrpies, no podia acabar de, de millor manera aquesta participació de la gent del cru, moltes gràcies per estar avui aquí amb, a vosaltres. Amb, a vosaltres. A vosaltres. Torneu sempre, que és casa vostra. I, i, bueno, I ara encara tirarem uns temilles, al mestre Teclas i jo, o sigui que esteu ben convidades a quedar-vos i esperem que... O si heu de marxar podeu fer, eh? Vull dir, no sí, esteu obligats. Sí, sí, Aquí, sí, i tant, i tant. Lo que vulgueu. I tant. Estem per, per passar una bona estona Acabarem aquesta edició amb, amb tres, amb tres eh, rondes, per tant venen sistemes. El primer és Bloody Benders, banda mexicana de Riot Punk. Comences tu o començo jo? Ah, no, és veritat, comences tu! Eh, la Com... dictadura de l'ordre. Has, estat, has estat aquí fi, eh? Mestre Tecles. Bé, bé, bé. bé, bé. Eh, jo, jo, jo començava per, per, bueno, per, per inèrcia. Perquè quasi sempre comences tu, <laughs> però, però em vas dir que, que aquesta just, setmana volies acabar perquè just. portes algo especial pel final. Sí. Així que començaré jo. I què comencem, va? Començo amb la meva secció que abans parlàvem fora de micro, és la secció que es diu Foli Seitan. Foli! Foli! <laughs> Foli Seitan perquè eh, aquí sempre deien Foli Tonyina. No. Però han dit que això és molt especista, això d'atonyinar a un pobre peix no, no, no, no fa falta. Així que li fotem al, al seitan, nosaltres. Correcte. <laughs> Foli Seitan és una secció on cada setmana, o gairebé cada setmana, us porto una cançó que la lletra parla de... Pues, doncs, tema antiespecista, per resumir. No? I en aquesta ocasió us porto un, un pavo que es diu un, un home, un senyor, un noi d'Alemanya, això és, canta en alemany, és hip-hop, es diu Foultier i porta una cançó que es diu Berta i parla una mica... De fet, si busques la lletra i la tradueixes veuràs que fa una descripció molt, molt ben feta, molt gràfica, molt, molt emotiva fins i tot, de lo que és ser una vaca en un matadero, no? De eh, que estàs allí, tancadeta, i te violen, te foten, t'inseminen, i et fan parir, llavors te roben el fill i tornem a començar el fill o la filla la... I, i si és una vaca femella la violaran i venga, i suma i sigue i aquesta cosa pues, ho explica molt bé el Foltier amb aquest Berta som-hi! kam zur Welt und was ich sah, war nur künstliches Licht. Die unnatürliche Umgebung war nicht günstig für mich. Wurde nach der Geburt meiner Mutter entrissen. Meine Behausung war dreckig und mein Futter beschissen. Es schmeckte nach Medikamenten, was anderes bekam ich nicht. Weigerte ich mich zu essen, dann gab's nen Tritt. Ich wurde wahnsinnig, konnte mich nicht frei bewegen. Und zum Schlafen konnte ich mich in meine Scheiße legen. Ich wuchs schnell und mit meiner Geschlechtsreife wurde ich vergewaltigt. Sah meine Schwestern leiden. Für unsere Peiniger war's anscheinend Normalität unseren Willen zu brechen mit Brutalität. Ich wurde schwanger, doch auch mir wurde mein Kind geklaut. Dieser Schmerz hat mir meine Sinne geraubt. Ich wurde missbraucht, gequält, ausgebeutet, geschlagen. Sah keinen Mond in den Nächten, keine Sonne an Tagen. Wurde an Maschinen angeschlossen, mein Körper geplündert. Meine Organe wurden krank, waren vereitert, entzündet. Ich hoffte, dass ich vielleicht vor Schmerzen umkomme. Doch nach fünf Jahren sah ich dann das erste Mal Sonne. Aber die Hoffnung wurde wieder ganz schnell zerschlagen. Ich wurde von einer in die nächste Hölle gefahren. Leben. Betäubt endet mein Leben, ein Weg voller Leiden. Man wird mich zerschneiden bei lebendigem Leibe. Zerhäcksel, zermalt, zerschreddert, zermust Ich bin Bertha die Kuh, na schmeck ich dir gut Auch ich bin wie du, ein fühlendes Wesen Doch mein Lebensrecht wird von dir mit Füßen getreten Zerhäcksel, zermalt, zerschreddert, zermust Ich bin Bertha die Kuh, na schmeck ich dir gut Auch ich bin wie du, ein fühlendes Wesen Doch mein Lebensrecht wird von dir mit Füßen getreten All right, all right, amb bon flow ha començat aquesta... He baixat una mica el ritme, sí. no? Era com per començar el programa si no haguéssim passat el Side Crew per aquí. Nosaltres sempre comencem suavets i acabem despentinats. Avui, com que han vingut al cru, hem començat escopetejades sí. i, hem, i hem acabat pitjor. <laughs> tot arribarà, tot arribarà. Jo he baixat una mica el tempo aquí, però, però ara segur que torna a pujar, no? Sí, sí, perquè jo he encomanat una mica per la gent del cru, pues, he pensat, no, no, no baixis, no baixis d'on estàvem. Bueno, no sé si això o no, però són les Broody Vendors, que és una banda mexicana de Riot Punk formada el 2011, amb Tati a la veu, Andy a la guitarra i a la veu, Pixi al baix, Fomi a l'altra guitarra i Mariela a la bateria. El seu nom, Bloody Benders, fa referència a la família Benders, una família d'assassins en sèrie que vivia a Kansas durant la dècada dels 70. Us portem un tema extret del seu àlbum Los Girls del 2017, una gardela que s'anomena I Am The Riot i està de puta mare. Som-hi, tecles! Som-hi, tecles! Rudy Benders i aquest uh, I Am The Riot, espectacular tema zarangano, segona, segona bala d'aquestes enllaunades que estem tirant després de, de la participació de la gent del CRU que ens han ofert una, una entrevista i una presentació d'aquest tas de, de cançons del seu àlbum de debut espectacular, Ali Odi, que pinta tant i tan bé. I seguim amb més música combativa, ara de la mà del mestre Tecles que tira la seva segona bala. Segona bala... Mireu, ara us porto... Han marxat ja els All Crew, quina llàstima. Ens ho hem passat bé. Ens ho hem passat eh? molt bé, i tant. Vaya cracs, vaya cracs. Vaya cracs, sí, sí. Quan presentin, quan treguin el disco sencer, ja a veure si tornen a presentar les... Les que falten. Les que falten, no? I tant, les que sí. tant de bo. Set. Vale, doncs jo ara la meva segona bala són una banda que s'estrena aquí al Pim Pam Pum, es diuen Ritual, són de Girona, i, i Hardcore mica... bueno. bueno no? ja hi van eh? estem al final del programa i abans us he portat una de, una mica molt tranqui la del Foli Seitan aquells els Foli, Foli. Del Foltier però ara us porto un parell de despentinadetes ah sí eh? per quedar-me per quedar així a gust per <laughs> si, no, per si no havia quedat del tot bé el programa doncs ara li fiquen una cireradeta una pinzellada <laughs> Ritual, amb, eh, extret del seu disc homònim d'aquest 2025, o sigui, Ritual, porta una cançó... És tot en català. Ah, sí, eh? Llàstima que ara li hauria de dir al Joan, mira, escolta't això. Que guai. I és una cançó que es diu Feina, perquè tots han de marxar perquè demà treballen i... Equiliquà, equiliquà. Aquí, aquí ho tenim. ritual són cinc temes arrànganos. Mola molt. Tots en català. Com hi anaven, tu? Hardcore punk per la vena des de Girona. Frisky Flasca a tort i a dret. Molt bé. A tot el que es bellugava. Així sí, penya. Així molt sí. Molt guai. Mira, doncs jo també porto una cançó que em fa molta il·lusió perquè és d'una banda amiga, són els Nervio, que, que a més Ei. van passar per aquí i van, i van passar per la secció Dona, bueno, són uno, uno dinoi, Nervio, són, són, són col·legues de, de xarxes i, i quan passen per aquí, quan anem allà, pues, eh, ens encanta. Banda de punk rabiós de Logroño i Sòria, són uns col·legues, com dèiem, del Pim Pam Pum, que ens han enviat el temazo que escoltareu a continuació. Són el Hans a la guitarra i a la veu, el Joac al baix i la Cris a la batera. Us portem un tema que és el primer avançament del que serà el seu nou treball que sortirà al setembre. És un temazo, com tot el que fan els Nervio, i és un homònim, ja que el nou disc i la cançó es diuen igual. Per a tots vosaltres, Nervio i el seu tema, Gamberros. Endolla la Riqui! Gamberros! Tenen... Quina canya li foten! Nervio Tiro Fijo també aquí al Pim Pam Pum. La veritat és que tenen un projecte que fa molt de temps que des de que van començar que els seguim la, la pista i que, i que no deixarà de ser així perquè tot el que ens envien de nou és, és un autèntic canyardo com aquest que, acabeu d'escoltar, aquest Gamberros. De fet ja n'hi ha un altre que ha sortit, un altre avançament que intentarem portar-ho també en setmanes properes i, i Nervio pues, doncs, com sempre van a, a tope, a tope aquí al pim-pam-pum pum i, i molt contentes de que ho hagueu escoltat i que ho hagueu gaudit. Ara és el torn del mestre Tecles que tira la seva última bala. No, ara, ara és el torn. sí, ja, ja acabem. És veritat, clar, sí. Estem, estem mano a mano. Ha sigut mano. molt curtet això del el mano a mano aquest perquè, clar, hem gastat tot el pim-pam-pum fotent-li amb el trall cru. Tirarem, tirarem un parell de temes per acomiadar i farem el resum, prèviament. Vinga, doncs, resúmemelo. Vinga, programa especial amb entrevista a El Cru, banda de punk rock ballesà i en català, un grup que neix amb la força d'una banda consolidada i la frescor d'un projecte nou. El Cru ens ha presentat en primícia cinc temes del seu àlbum de debut, ja en coneixíem un i ens han presentat cinc més. Quina meravella del seu àlbum de debut All i Odi, que veurà la llum a l'abril. I també a la secció Felicitant Folli! Us hem presentat el tema Berta de la banda de hip-hop Foltier. I acabarem amb un parell de temes que em sembla que el penúltim el tires tu, Mestre Tecles. Sí, jo com us he promès abans, ve una altra despentinadeta, una mica de hardcore en vena. En aquest cas són quatre dones, es diuen Lady Lazarus, i venen d'Austràlia. Venen wow. d'Austràlia. Lady Lazarus i també un altre homònim, us porto un altre homònim, eh, la cançó es diu Wear Spiral i el, el disc d'aquest 2025 també, com l'anterior, recent sortidet del forn, també es diu igual, Downward Spiral. Molt bé. I l'última de les últimes arriba de la mà de Winnie the Speed. Banda... <laughs> Perdona. A veure, Winnie the Speed? Sí, Winnie va de Speed. No? Què, què, voleu, voleu fer-hi? Banda madrilenya d'hiperpunk formada per Casta Amat. Hiperpunk. <laughs> Hiperpunk, sí, sí. Winnie the speed i hiperpunk. hiperpunk. Sí, vale, vale. No, no. Tot, tot en ordre. No, no. <laughs> tot, tot quadre, tot, a, tot Apunta maneres, apunta maneres aquesta penya. La banda està formada, el trio, de fet, està format per Casta Amat, la Ice i Alex Fabiani. Winnie the Speed és una agrupada d'aire fresc en una escena rància i ancorada al passat. Una barreja de guitarres, sintetitzadors, punk i hardstyle amb unes lletres crues i reals com la vida mateixa. A més, en aquesta ocasió venen acompanyades del Coleta, des del seu àlbum gairebé homònim, ja que es diu Ui. Los putos Winnie the Speed. <laughs> bueno, sí, sí. Va, va por ahí. Que va veure la llum el 2024. Ens n'anem amb aquest himne que es diu Chonis, Droguis i Winnies. I després d'això no tindrem re, res més que afegir. Això és, és synth-punk o punk, electropunk o tecnopunk correcte, o coses d'aquestes. Eh? Correcte, eh? això, això és maquineo per la vena però amb punk de pel mig i lletres que no... no, no el Manolo quan ens escolti des de casa estarà... Aplaudirà amb les orelles, vale, vale, sens dubte. Vale. Molt sens bé, dubte. Molt bé. És un himne, és un himne. Molt vale? bé, tio, pues amb això ho tenim tot ja, eh? programazo, aquesta 511. Amb... Estic, estic fent, amb el gest corporal, estic fent reverència als All Cru. Al Cru, sí. Ojo, ojo, entrevistota que s'han marcat. Molt són, Són uns cracs. Molt divertida, amb contingut polític i social, com ens agrada, com pim-pam-pum. Buah, no, no ho tiro fijo. Ha nascut el vostre grup preferit, que no sabíeu que... No, no sabíem que, que, que eren i ho són, i ho són, clar que sí. Molt bé, ha estat un plaer que ens escolteu, és un plaer que ens escolteu cada vegada que ho feu, és un plaer que, cada vegada que us hi poseu. Per la nostra banda també ha sigut un plaer estar amb totes vosaltres, que ens escolteu i que, i que hagueu gaudit ni que sigui la meitat del que ho fem nosaltres aquí als estudis de la ràdio. Pot ser que vagin dos programes seguits sense tema dedicat a la polluela? Això està sentant un precedent? Ja no, eh, ja no, ja no dediques temes? <laughs> Pot ser? Mira, pues avui, avui, amb tota la feina de l'entrevista i tal, t'haig de dir que no estava apuntat, però, però no n'hi haurà un La setmana que ve n'hi dediques dos o tres, no? Per suposat. <laughs> Dedicaria el programa sencer, a mi ara, ara, ara, ara. I un Molt fort bé, Molt bé. Molt bé, doncs amb aquests dos temes s'acaba aquesta sí. edició 511. Lady Lazarus i Winnie the Speed. Exactament. El loro, lo que se ve... Com sempre, bien família, ens trobem. A la xarxa i pels carrers. Salut, Salut i, i revolta! revolta! Uh -huh! <laughs> chulo que un chotis. Quieren la lana, son ovejas, dolly. El tonto la plaza oposita pa' poli. No te comes un saci, yo estoy chachi. Tu vieja es la toti, te la hago por la sordi. Eres un chichi, forever peewee, Tienes cara de porky, yo de Trauskinski. El patio Godella, canto por la choli. Le voy paso ya su polo y la lana. Mis barras te colocan como ropa de gitana. El guino representa y yo chana que chana. Nada que demostrar, sí que decir. xarxa i els carrers. Salut i revolta! revolta!